Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Lori, mirëmëngjes ju të dashur miq. Mirëmëngjes kudo jeni, miq, ju përshëndesim nga Radio Club FM në 104 edhe nga ekrani i Club TV-së. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën edhe Lorin çdo mëngjes me juve. Për uh, këtë zgjim, shpresoj uh, të këndshëm sot është një mëngjes me të vërtetë i bukur, mund ta vini re. Mm Është i lezetshëm. Nëse vin për jashtë, akoma nuk ka dalë dielli. Se është si herët, duhet, por... ka ca re, por uh, por duket mes reve ka të çara mm. dhe ka kaltërsi, ka një ka dhe një ndjenjë të lezetshme. Po shikoja. Në fakt nuk mm. thotë që do kemi shi. Ah, nuk, nuk, nuk, nuk ka, nesër si është lutem. Dhe për nesër jo. Jo por... shi nesër. Mhm. Mm jo shi nesër. Por me ah. keqardhje nga e diela. Po po, e tutje. Kam nesër një punë. për jashta, kështu që. Pa dashur të ofendoj ata që kanë një punë jashtë të dielën, ë. Po do të kisha një të hënën, po po e lëmë po vimë brenda. Nice. Jo, se po shikoja, po shikoja motin tek CNN-i pak më parë. Mhm. Dhe tregonte që kishte pasur përmbytje në Greqi, stuhi nëpër Itali, për deri në Kroaci, po. Neve duket na ka kursyer. Na ka xhan. Sa i mirë është Zoti, po jemi mhm. tolerant ne, prandaj. Ja, po. duket njeriu i mirë. Greqia përmbytet, Kroacia si përposhtë, anash nga Italia këtej. Gjithë në në siklet. Ty të ka rujt. Paqe. Perenia, si i thonë, ja, filloi me ato që oh, po, po, Altini ka zbërthyer prapë nga e para mikrofonin miq të dashur. Nuk mund ta Po e bën. Nuk mund ta dëgjojmë sigurisht se është s'është më mikrofon. Atëherë do ta nisim klubin e mëngjesit zyrtarisht me Blendin, Jerin, Oltën edhe Lorin, miq të dashur, edhe Altinin që ka mikrofonin Po e mban në dorë. Kthehemi pas pak në Club FM në 104. Mirëmëngjes që të gjithëve është e premte. Muzikën sot e zgjidhni ju. Ora 7:02 minuta. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1716, ndërron jetë në moshën 70 vjeçare filozofi dhe mendimtari gjerman Gottfried Wilhelm Leibniz. Në vitin 1719 erdhi në jetë kompozitori gjermano-austriak Leopold Mozart. Në vitin 1831 ndërron jetë në moshën 61 vjeçare filozofi gjerman George Wilhelm Friedrich Hegel. Në vitin 1840 Erdhi në jetë në Paris impresionisti francez Claude Monet. Në vitin 1889, gazetarja amerikane Nellie Bly fillon në përpjekjen e udhëtimit të globit në më pak se 80 ditë. Ajo e përfundoi udhëtimin e saj me sukses në ditën e 72. Në vitin 1908, në Manastir u mblodh Kongresi i Manastirit, u mbajt në 14 nëntor deri në 22 nëntor të vitit 1908 për përcaktimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Në vitin 1918, Çekosllovakia bëhet republikë. Në vitin 1921, u themelua Partia Komuniste e Spanjës. Në vitin 1935, The San Francisco Call Bulletin u bë gazeta e parë e cila vendosi në faqe të parë portretin në madhësi reale të një humani, dhe ai ishte sportisti Larry Quinn. Në vitin 1961, shfaqet për herë të parë filmi i Elvis Presley me titull Blue Hawaii. Në vitin 1971, Mariner 9 arrin Marsin duke u bërë anija e parë kozmike që ka orbituar një planet tjetër. Në vitin 1980, u shfaq në Shtetet e Bashkuara filmi i Martin Scorsese me titull Raging Bull, ku aktori Robert De Niro luante rolin e boksierit Jake LaMotta. Në vitin 1990, Robert Mouawad pagoi 12.76 milion dollarë për një diamant 102 karatë në Zvicër. Ky ishte çmimi më i lartë për një diamant, ndaj u regjistrua në librin e rekordeve Guinness. Në vitin 1992, shpikësi David Bivens nga Danville, Virginia, vendosi në punë lavazhin automatik ku njerëzit të lanin makinat dhe kamionët e tyre. Në vitin 1998, aktorja Carmen Electra dhe Dennis Rodman u martuan së bashku në Las Vegas. Në vitin 2000, u lëshua në treg Netscape Navigator versioni 6.0. Në vitin 2005, Donacionet private për viktimat e uraganit Katrina u raportuan të jenë rreth 2.7 milion dollarë në 11 javë. Sot është dita e fëmijëve në Indi. Gjithashtu është dita botërore e diabetit e sponsorizuar nga Kombet e Bashkuara. This is Club FM 100.4. Kanë një rubrikë atje që quhet uh, Fillon të hënën, që është një garë e ngjashme me The Apprentice. E keni parasysh atë mm -hmm. me me me Trumpin e me ato, Tam. por edhe këta bëjnë një garë me njëri-tjetrin për për uh, të fituar një punë. Ëh, uh, kështu që do të shikojmë se çfarë do të bëjnë sot, sepse kanë një kauzë të mirë. Të dy ekipet janë në garë për të ngritur para, për të ngritur fonde, mm -hmm. për një kauzë të mirë, për uh, fëmijë uh, me aftësi ndryshe nga shkolla me për fëmijë me aftësi ndryshe. Mhm. Kështu mm -hmm. që ne do t'i ndihmojmë ata duke u dhënë mundësinë që të bëjnë një thirrje që njerëzit mund të japin më shumë uh, për të ndihmuar këta fëmijë. Kjo do të jetë në orën uh, 7:45. Mm -hmm. Pastaj në orën 8:15 do të kemi këtu kritikun letrar Agim Baçi, i cili si çdo të premte vjen për të folur folur për libra, do të flasim sot për Milan Kunderën. Ëm um, romancierin, shkrimtarin e madh çek Shakaja është romani, mm -hmm. njëri nga librat e tij më të mirë. Shumë shumë interesant edhe tregues. Ata që s'e kanë përjetuar komunizmin, e, kur e kam lexuar Shakanë këtë kam menduar, është njëri nga librat që që në Shqipëri Jo vetëm që duhet lexohet shumë, por uh, lexuesi shqiptar e kupton akoma më mirë se sa një lexues, po themi, perëndimor. Sepse mm. sepse gjërat, sido që jo në atë lloj skizofrenie që arritën këtu tek ne, kishin nuanca të ngjashme edhe në Çekinë socialiste në atë kohën e bllokut lindor etj etj etj. Kështu që do të flasim pak për Shakanë e mjeshtrit të madh uh, Milan Kundera. Do të kemi pastaj Albatros Rexhajn këtu. Mm. Jeri është fanse. Uh, po, e vërtetë. Filozofia urbane quhet blogu i tij, por uh, e kam njohur nëpërmjet blogut, në Zonja Z, edhe nëpërmjet librit Zonja Z. Është është goxha libër që Jeri e ka pëlqyer shumë. Libër dashurie, edhe më thotë është një dashuri shumë e fortë. Një dashuri edhe që vlerëson femrën shqiptare nga brenda. Jo, thjesht nga ana emotive, emocionale dhe jo nga jashtë. Jo kallashin. Mm. E kupton. Mirë, faleminderit Jeri. Edhe pastaj në orën e punës në fund do të kemi këtu edhe drejtorin e shërbimit kombëtar të punësimit, Genci Kojdelin, kështu që të gjithë do të jenë sot në klubin e mëngjesit. Qenka super ditë. Njëri mbas tjetrit, po. Ëm um, edhe muzikë miq të dashur, muzikë shumë e mirë, të cilën e zgjidhni ju. Kjo është kërkesë muzikore sot në mëngjes. Jo. Jo, okay. Ëm jo. um, Gavin DeGraw atëherë do të vijë me Fire miq të dashur në Club FM në 100.4 është kënga e parë për sot Trainor, miq të dashur, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. All about that bass, dua t'ju kujtoj se sot ju e zgjidhni muzikën në klubin e mëngjesit, mund të na shkruani në 069 20 70 222, 069 20 70 222. Kanë mbërritur edhe disa kërkesa të para muzikore, njëra është për Stromaen Tous les mêmes që do e luajmë uh, të radhës këtu në klubin e mëngjesit. Ndërkohë, që unë do të filloj dhe lojrat shpejt sot Ardi sepse do të kemi shumë miq që vinë në studio edhe duhet që të nxitojmë. Uh, prandaj jepi me të parën nga Prit Prit se e di. Atëherë. Ehm, um, miq të dashur. Është plagosur mbrëm në Tiran një zyrtar mm -hmm. i pushtetit vendor. Pyetja është kush, cili, po 0-6-9-20-7-0-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues. Lajm uh, lajm i trisht, lajm i dhunshëm Kur uh, njerëzit priten me thikë Por ka ndodhur, ka ndodhur uh, mbrëm në mm. kryeqytet Për arsye që Kam përshtypjen do bëhen të qarta sot më shumë. Kështu, ë, uh, sorry, e nisim me këtë. Po. Gjithsesi. Kjo që bën gjarë, kjo që bën gjarë, bën gjarë, po, gjarë, bën gjarë. Kështu çfarë po di? Ore, uh, duhet të shikojmë çka shfaqet në Cineplex. Sepse duhet të shikoj se kur jepet Interstellar. Ë, e pa njeri nga ju akoma jo? Jo. Po unë e pashë. E pa. Mhm. Ta gjin, më thuaj. Tre orë film. Mund të thosh. Mund të them që Mund të thosh se si, të drejtën, jo kështu, po bëj. Po jo, e drejtë. Ha. Se nuk i ngelet hatri zotit Nolan. Shumë konceptual. Domethënë futesh në ca vende ku Është si puna saj, mendja jote nuk mund t'i kapi më pse. Domethënë, unë deri në një pikë po. Të humbet. Pastaj humbet, po goxha interesant. Ashtu. Domethënë një këndvështrim ndryshe. Tani është është Matthew McConaughey, po? Po, po, po. Që janë në fushat me misra ndaj, mm -hmm, duhet të jenë mhm. diku nga Iowa, nga, nga sa duket, ku di unë se ç'marr vesh, po diku nga ato hambaret e Amerikës, ku ka shumë misër e grurë e këto. Dhe Dhe ky duhet të shkojë diku për të shpëtuar njerëzimin, po, familjen. Po. Domethënë, sistemi diellor nuk mjafton, duhet të shkohet përtej po, sistemit diellor. Përtej galaktikës. Do të thotë që është udhëtim ndëryjor, mhm, siç mhm, përkthehet mhm. interstellar, po. Edhe aty pastaj vazhdon e gjithë aventura. Okej, okay, më nga. Çfarë të ka pëlqyer? Domethënë të ka pëlqyer, s'krahasohet fare me filmin e Sandra Bullock, si e kishte Gravity. Gravity. Gravity ishte i bukur. Por Por në ca momente, domethënë ndihem pikërisht atë lloj feelingu që mm. që kam ndier te ai film. Ja ku di unë, Gravity prallish edhe për Gravity. Zbrit në tokë. Mbas një herë. Po gjithsesi, ëm unë nuk pata ndonjë kështu. Gravity ishte i lezetshëm. Unë aty e kategorizova Gravity te filmat e lezetshëm, me thënë të drejtën. Kështu që nëse s'është as i lezetshëm, Jo, jo, s'po them fjalë nuk krahasohet, po them, domethënë për sa i përket realizimit apo kur je jashtë, e kupton? E kupton. Mm -hmm. Kur je jashtë planetit. Sepse sepse pjesët që ishin xhiruar, unë kam parë vetëm trailerin, unë s'kam parë fare filmin, por pjesët që janë xhiruar në tokë më kujtojnë një film të mrekullueshëm me Mel Gibsonin, ë uh, Cilin? Dhe Joaquin Phoenix. Ky quhet Signs. Mm, është po. ky Shyamalan që e ka mhm, bërë, mm -hmm. regjisori Shenjat. Tam. Po që janë me fëmijët aty ky një ish pastor që mm. ka humbur besimin sepse gruaja e vet humbi jetën në një aksident dhe ky thotë Pse o zot ma bëre këtë? Mm -hmm. Dhe pastaj se si vjen ky pushtimi alien edhe ai është një film i mrekullueshëm. Ai është ai është një film fantastik. Shenja. Shenjat. Faleminderit Lori. Faleminderit Lori. Lori ti çmendesh për uh, shenjat, e ke parë? Mel Gibson, Joaquin Phoenix? S'e ke parë? Fusha me misër, pastori, shpia. Parë e ke sigurt. Alien që vjen dën, dën që do ta lagësh me ujë kështu. Ah. Shumë i fortë. Se kështu duket si film koti, që lag alien me ujë, po është. I mrekullueshëm, i mrekullueshëm. Okej, okay, kështu që nëse s'na pëlqen Interstellar, mund të shikojmë Signs edhe një herë. Jo, është e di që nuk zgjidhen. Do të pëlqej. Okej, okay, se dua të shkoj prandaj, po them, mm. dua të shkoj në kinema, po ë uh, dua të shikoj atë, edhe në jo ndonjë film tjetër për momentin. Se më ka ngelur kështu. 7:27 minuta tani kur të kthehemi miq të dashur, ne kemi për të bërë edhe anagramën e ditës së sotme. Kjo është nga ë uh, si e ka emrin ky se më shpëton Stromae. Stromae, Stromae quhet uh, Tous les mêmes. Ja ku vjen. Les hommes êtes tous les mêmes Macho mais cheap Bande de mauviettes infidèles Si prévisibles Non je ne suis pas certaine Të tire të re të rëm Okej, 7.31 minuta Tous les mêmes miq të dashur Tous les mêmes nga Stromae Stromae Dhe që thashë Drambuie Që është Drambuie Kushëriri i Stromae Jo, është një pije, është një pije Po nejse Nejse Okej, uh, atëherë, unë kam gati anagramën E ta bëjmë tani në klubin e mëngjesit Miq të dashur kujdes është një fjalë e ngatërruar Për cilën unë do t'ju pyes Çfarë duhet të bëni është të vendosni këto gërma në një tjetër rend për të formuar një fjalë që ka kuptim dhe ja ku vjen. Anagrama në klubin e mëngjesit. Atëherë. Anagrama është rashatër. Rashatër. Edhe bonjour. Po, ku i ke gjet këtë fjalë? Rashatër e kam gjet, ta tregojmë se ku e kam gjet. Te babuçe. Një sekond. Ky është oh. fjalori i gjuhës shqipe, pak i vjetruar nga përdorimi, por kjo është gjë e mirë. Mirë që nga. Por në radio. Nga ngritja e peshës. Jo keq. E kam uh, Daniel Godellin uh, komshi. Ah, po mirë. Po. Edhe edhe uh, Zotin Cani gjithashtu. Rashatër, miq të dashur, rashatër. Në krahët e tij. Kjo është anagrama e ditës së sotme në klubin e mëngjesit. Si ishin taksat në të majtën si do të bëhen? Domethënë si ishin dhe si do të bëhen. Ah. Oh. Do të jetë kundër. E nejse jo, se nuk është rritja aq e madhe, mm. puna është ça do bëhet me ato. Puna është edhe puna është të mbahen ato ato premtimet e, e se ku do shkojnë të ardhurat. Po kjo është. Gjithsesi, Rashatër është miq dashur eh, anagrama e ditës sot me këtu në klubin e mëngjesit. Ne ju përshëndesim fort dhe ju urojmë eh, vramendje të mbarë.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 Uh, ne ju falenderojmë që na mirëpritët dhe e përdorim radion në formën e promocionit të gjërë në publik sepse uh, detyra jonë e javës është um, një detyrë mjaft sociale, uh, jemi në kërkim të fondeve dhe të mbledhjes së fondeve për fëmijët me aftësi të kufizuara që janë pjesë e shkollës Luigj Gurakuqi uh, këtu në Tiranë. Mm -hmm. Ne kemi parë ambientet aty, kemi vizituar dhe dy burimet tona të fondeve janë koncentruar në uh, biznesmen, në biznese të ndryshme nëpërmjet kontakteve të drejtpërdrejta që i kemi pasur gjatë gjithë javës dhe ke pjesa e organizimit ditën e shtunë tek parku Rinia në një minutazh prej 3 orësh, 10 me orën 1, ku aty kemi menduar të organizojmë diçka më të gjerë. Okej, okay, shumë mirë. Atëherë është për Luigj Gurakuqin. Shkolla është Luigj. Keni shkuar te shkolla, keni parë se po. çfarë, për çfarë kanë po. nevojë ata tek te shkolla Luigj Gurakuqi? Ata kanë nevojë për shumë gjëra, faktikisht ndërtesa është pak kërkon një rikonstruksion pasi është ndërtuar para shumë kohësh. Mm -hmm. Shkolla është 20 uh, vjeçare, janë 98 nxënës, kanë nevojë për gjërat më bazike, për shembull një sobë elektrike, mm -hmm. për këndin e lojërave. Pra janë të gjitha gjërat. Por më e rëndësishmja është që t'i japim mundësitë kësaj shkolle që të ketë të gjitha gjërat aty, në mënyrë që fëmijët të kenë mundësi të studiojnë, në mënyrë që fëmijët të kenë mundësi të socializohen. Pasi këta janë fëmijë që kanë nevojë për socializim. Shkolla është për fëmijët me aftësi ndryshe. Fëmijët me aftësi të kufizuara ose ndryshe. Ndodhet, po. ndodhet, po e. Thuaj ndryshe tani. Ë, më politikisht korrekt, por gjithsesi, Ëh, ndodhet midis Myslym Shyrit dhe rrugës Kavajës, është akoma atje apo jo, ka lëvizur? Është shumë larg, është në Kinostudio. Në Kinostudio. Në Kinostudio. Meqë the që është me aftësi ndryshe, është vërtet, ata kanë një slogan shumë të bukur, që quhet me aftësi ndryshe po të barabartë. Ne jemi ndryshe po të barabartë. Absolutisht. Dhe çfarë, domethënë, sa po kërkoni juve që të mblidhni? E cila do të ishte, cili do ishte rezultati që do ta quanit veten të kënaqur? Përveçse që të mundni ekipin tjetër, kam përshtypjen të fitoni sfidën. Ne idenë kemi që të gjithë së bashku të mbledhim sa më shumë, Në qoftë se arrim do t'i blejmë dhe një mikrobus sepse ata kanë nevojë për një mikrobus, mikrobus. ne kemi nevojë që mund të bëjmë një ulje, shpresojmë, por nuk po, po japim akoma premtime. Kështu që shpresojmë të japim të mbledhim 5000, 10000 euro. Do ishte fantastike. Por ne po marrim dhe biznese, po marrim edhe njerëz të thjeshtë të cilët mund të vijnë të na ndihmojnë. Unë jam i sigurt që do e arrini. Por ndërkohë ne kemi edhe një fushatë Pra, eventi që do bëjmë ne si dinamikët atë ditë është një event shumë i veçantë, do kemi pak muzikë, do kemi lojra, në mënyrë që njerëzit vijnë dhe të argëtohen mm -hmm. dhe me këtë shans ne japim idenë dhe mesazhin që uh, këta fëmijë gjithashtu janë argëtuar, këta fëmijë nuk janë nuk kemi pse kemi keqardhje për ta, kemi për të kemi dashuri për ta. Dhe ne kemi një mesazh shumë të bukur që është bëhu hero për fëmijët. Bëhu hero. Është slogani ynë, kështu që vijnë tek Shqipëria. Ju po përpiqesh që të thuash diçka më thuaj. Atëherë, unë desha të shtoj që kjo në, e tejkalon në, në sfidën, pra nuk është, nuk është më sfidë për ne këtë javë, është jo më sfidë mes nesh, por sfidë për gjithë njerëzit, për gjithë pra, pra në mbanë, për gjithë shoqërinë. Kështu që është sfidë për bizneset, për individët, për shoqëritë, për shoqatat, për komunitetet, -hmm. Pra i ftoj që gjithë marrin pjesë në ndihmë të këtyre fëmijëve me aftësi ndryshe. Tani është është Shqipëria është një vend plot me halle e probleme kjo kjo dihet sigurisht por kjo nuk nuk duhet të na pengojë ne që të jemi bamirë njëri me tjetrin. Dhe ne e kemi vënë re në në raste të ndryshme që për çështjet e duhura, për çështjet e mira njerëzit japin. Me të vërtetë japin. Uh, po, dhe dhe arrin rezultate të jashtëzakonshme, kështu që prandaj unë kam besim që ju do ia dilni. Nuk po, ka çështje më të mirë se kjo, sepse është për të ndihmuar ata të cilët janë më në nevojë. Gjithmonë shoqëria aty do të shkojë. Konkretisht ata që na dëgjojnë, publiku i gjerë, sepse me bizneset e kuptoj, edhe ata janë të gatshëm edhe kanë një farë fondi më të mirë, po flasim për njerëz si ne, për shembull që na dëgjojnë tani nga shtëpia apo nga makina. Si mund të ndihmojnë ata konkretisht? Ata duhet të vijnë orën 10 tek Parku Rinia, të shtunën, pra nesër, mhm. po do të shtunë pra nesër dhe aty do të shikojnë që ne do kemi një event shumë të bukur për ata dhe duhet të vijnë të argëtohen me ne dhe të dhurojnë sa të kenë mundësi. Okej, okay, mhm. edhe edhe ju do të jeni atje për të mbledhur këto fonde. Ne do të jemi atje për të mbledhur fondet, për të komunikuar me ta dhe për të sensibilizuar për çështjen, kush është çështja në fakt, mm -hmm. vërtet. Mm -hmm. Do kemi gjithashtu në event uh, disa të ftuar, domethënë që do jenë uh, janë mbështetës Se janë idetë tona, jemi krenarë. Nga ora 10 deri në orën 1 ditën e shtunë në Parkun Rinia do të ketë një festë me artistë, me muzikë, me ju atje. Do të jetë një mini Luna Park, në të mhm. cilët ne ftojmë më së shumti familjarët që kanë fëmijët e tyre. Mhm. Fëmijët do të jenë në argëtimin e tyre të plotë sepse janë bashkuar shumë pjesëtarë të tjerë tek ne. Dhe do jetë në në rrezen e këtij mini lunaparku do jenë kënde të ndryshme me të cilën do të ketë argëtime të ndryshme. Kush e ideoi këtë? Vizioni ishte uh, i pari për mini lunaparkun, ishte faktikisht i imi, por të gjithë kanë sjellë shumë ide, shumë ide interesante që ka pas sinergji këtë javë, ka pas këtë javë për mendimin tim ky ka qenë grupi më i fortë dhe jam shumë shumë shumë krenare për gjithë. Kanë punuar jashtë masë shumë, kështu që shpresojmë që atë punën që kemi bërë të ketë fryte. Ju urojmë shumë shumë suksese. Faleminderit. Ose patjetër që të kesh një, një grup fort do të ketë do të duhet që të kesh një lider të fortë, kështu që Shpresoj që të jemi fort. Jo, Mendoj se po. Jonida, komplimente na shkojnë për ty, për uh, Edin uh, që më kontaktoi, i cili ishte uh, nuk më duket se m'u desh që të më bindje, por gjithsesi ishte shumë elokuent. Nëse mund ta shtoj, falenderoj sinqerisht për për pritjen e jashtëzakonshme që në telefonatën që të bëra, domethënë ishte Ishte ishte krah hapur domethënë. Patjetër, sigurisht. Nisma të tilla i keni mbështetur herë pas here, kështu që nuk e veja në dyshim. Kjo portë është e hapur uh, për çdo gjë të mirë. Kështu që unë dua t'ju falenderoj Jonida, Irsida, Dhimon dhe Eduardin uh, dhe shumë suksese dhe ti s'na the asnjë fjalë Dhimo. Unë do të gjëja vajzat, uh, kolegët e mi, uh -huh. këtë sfidë. Uh, dua të shtoj që për këtë sfidë kemi punuar vërtet shumë. Me sa ka mundur secili kemi dhënë pjesën më të mirë tonë për të realizuar diçka të bukur. Kemi bërë shumë kontakte, shpresojmë që të gjithë ata që kemi kontaktuar të na mbështesin në këtë nismë që kemi ndërmarrë sepse është një nismë vërtet e bukur edhe sociale mbi të gjitha për disa fëmijë që vërtet kanë nevojë për mbështetje. Absolutisht. të treguar që nuk janë një pjesë ndryshe e shoqërisë, por janë pjesë si ne. Unë ju falenderoj shumë uh, për të gjitha dhe ju uroj shumë suksese jo një mikrobus po dy mundësisht të blini. Sa më shumë. Sa më shumë. Okej, okay, miq dashur, uh, ju përshëndesim bashkë me dinamikët këtu Jonida Irsida, Dhimo dhe Eduardi ishin në studio dhe nesër nga ora 10 deri në orën 1 mund t'i takoni tek Parku Rinia ku ka një Mini Luna Park siç po thonë ata dhe një mundësi për të gjithë për t'u argëtuar dhe për të dhënë për një çështje të mirë se ne themi gjithmonë këtu në klubin e mëngjesit kur jep merr më shumë mbrapsht nga çke dhënë. Faleminderit shumë. Suksese, faleminderit. Kthehem pas pak. Që ishte Florenc Hoxha. Fatmirësisht në gjendje të mirë shëndetësore, nuk ka mm. qenë mm. serioze megjithatë, ka qenë uh, ish truproja e tij që e ka goditur me thikë. Kjo ishte mm -hmm. interesante atje, në një lokal wow. në Farkë po thuhet. Ëm, mm -hmm. um, gjithsesi, ë uh, Florenc Hoxha i cili mban edhe një detyrë, është shefi i inspektoratit të ndërtimit vendor pranë bashkisë mm. Tiranës. Mm -hmm. Ende Edhe pse nën akuzë penale po. mm. për katër shkelje nga prokuroria dhe po s'ka problem. Nën hetim në gjendje të lirë. Se është shumë e bukur kjo. Je edhe mm. drejtor, edhe i hetuar, e kupton? I gjithanshëm. Edhe i plagosur, edhe i shëruar, nejse. Okej, okay, mirë. Kush është fitues? Është Grigori, fiton dy bileta për në Cineplex. Rashëtar, miq dashur, është anagrama e ditës sotme për ata që sapo na bashkohen, miq dashur. Pak mbas lajmeve të orës 8 do t'japim edhe përgjigjen e kësaj R A S H A T R. Mirë, prap një nga lajme tani para se largohemi. 069 20 70 222 për ata që duan të luajnë. Kjo është për dy bileta. Kemi bileta për te kujtim Spahi Vogli? Patjetër. Është një shfaqje për shfaqjet e fëmijëve, gjithashtu. Ëh, mm -hmm. uh, e pabesueshme dhe princesha. Okej, okay, e pabesueshme dhe princesha. Po kemi edhe shfaqjet për të rritur. Po, patjetër. Ka, kemi gjitha. Kemi shfaqje miq të dashur për tek kemi bileta për shfaqjet e teatrit eksperimental Kujtim Spahivogli këtu në kryeqytet. Ndodhet mu tek pedonalja ngjitur në fakt me teatrin kombëtar atje. Dhe shfaqjet janë, i kemi shfaqjet e tjera, janë sot në orën 19:30. Është për të rriturit po, në orën 19:30, pastaj kemi sonte apo mhm. nesër. Eh, nesër, nesër dhe pasnesër. Po, nesër dhe pasnesër, shtunë. Ndërkohë për fëmijët janë dy shfaqje, e pabesueshme dhe princesha dhe mbretëritë magjike. Atëherë. Mbretëria magjike, më fal. Pyetja është kjo, ka deklaruar në televizion se nëse ka një ministër nën hetim, prokuroria duhet t'i vërë prangat Kështu ka deklaruar në televizion ky person. Mhm. Mm Nëse ka një ministër nën hetim apo sigurisht uh, me prova e tjera e tjera e tjera, prokuroria t'i vërë prangat. Nëse ka prova, prokuroria t'i vërë prangat. Kush është ky pra? Kush është ky? Jo ministri i hetuar, se atë s'e dimë. Pra, se, kjo është interesante. Nëse ti je duke hetuar dikë, mm Mm. Për shembull, po, nëse mund të vësh prangat. Jo, nuk është puna se mund të vësh prangat, prangat vihen pastaj vihen kollaj ato. Kështu po e kam fjalën edhe po aq kollaj hiqen. Mm. Por uh, por pyetja është, pyetja është, nëse ti e ke nën hetim a, nuk është hetimi sekret? Se për shembull po të vij unë këtu dhe dyshoj që njëri nga ju bën diçka. Mm. Ta zëmë vjedh stilolapsa. Dhe un dua që ta kap me po. prova. Tam. Edhe bëhet i, i heshtur normalisht. Po, hetim. Po pra, si mund të them unë ty që këtu dikush vjedh stilolapsa? Sepse në atë moment un po hetoj për këtë. Edhe më budalli të jesh, nuk vjedh më stilolapsa. Ose do ngresh një alibi që është dikush nga jashtë. Përgatitesh, jepet po. koha e duhur, po. domethënë. Prandaj unë e gjeta shumë çuditshme këtë. Në televizor ai thotë po hetojmë një ministër. Dëgjove ti ore. Po hetojmë një ministër. Kujdes. Se un po të isha shoku i atij ministrit në prokurori, gjëja e parë që do i bëja shoku. Ndoshta shoku i lig, po them këtu. Mm. Po të hetojnë. Po të hetojnë. Ki kujdes. Ki kujdes se po të hetojnë. Kurse këtu ta thonë në televizor, ëh. Kështu që ai thotë, "Lëre, lëre, fik telefonin me numra të rinj, a ku di unë se çfarë." Ja X bën uh, ose ose ne nuk kuptojmë. Ndoshta ne nuk kuptojmë. Janë tepër të thella për ne këto gjëra. Mirë, kthehemi mbas pak. Alphaville do të këndojë Forever Young tani në klubin e mëngjesit. Ju mund të zgjidhni muzikën sot është e premte. 069 20 70 222 069 20 70 222 miq të dashur. Tem, mirë se keni ardhur klubin e mëngjesit 8 e 7 minuta në këtë moment miq të dashur. Pas pak do të flasim edhe me kritikun letrar eh, Agim Baçi që është këtu në studio me ne për eh, Milan Kunderën. Sot eh, librin Shakaja është një super libër me Përmbajtje të jashtëzakonshme, jo vetëm atë. Ë uh, Baçi ka arritur tani dhe më ka sjellë edhe Mosdijen. Ky është botimi i dytë në shqip. I pari ka pasur titullin uh, Nostalgjia. Mm -hmm. Ndërkohë që titulli i originalit dhe në anglisht, unë e kam lexuar në anglisht, e kam në Kindle aty, është Ignorance ose Injoranca. Ignoranca. Ky e ka shkruar frëngjisht, kam përshtypjen unë se Kundera i shkruan dhe frëngjisht këto librat. L'ignorance. Mm. Ti ti ti gjum. Sikur të dinim çik frëngjisht tash, do ishim marrë vesh më mirë. Uh, gjithsesi, uh, të dy libra shumë të mirë dhe temat e tematikat që Kundera trajton aq mjeshtrisht janë tema e bisedës tonë mbas pak në klubin e mëngjesit. Ndërkohë që Altini ka bër gati lojën për ditën e sotme, lojën e Do ta kemi pas pak. Do ta kemi pas pak. Mirë, në rregull. Atëherë kemi një fitues miq të dashur mm. për këtë që quhet anagrama e ditës së sotme. Edhe pastaj kemi pas pak. Rashatër. Rashatër. Sharrëtar. Sharrëtar, bravo. Bravo, ka gjetur Ardi 614 i mbaron numri, fiton një orë nga Prime Watches. Si kishte emrin? Ardi. Ardi. Ardi. Bravo, Ardi. Lumtë, Ardi. Shkëlqyshëm. Faleminderit. Ëh, uh, okay, uh, le të shikojmë nëse ju miq do të keni ëh uh, ndoshta ndoshta aftësinë për të kërkuar, nuk e di nëse jeni njohur me këtë lajm, por uh, mm. por ajo që unë do të pyes nga prit prit se e di, në fakt do të ketë brenda edhe pak ndihmë Do të ketë brenda edhe pak ndihmë. Çfarë ka ndodhur? Ja sa të restartohet. Jo, po restarton kompjuterin ti. Është pak pa qejf. Mirë, okay. Dum, dum, dum, dum. Dum, atëherë tek prit prit se e di miq të dashur. Kishim një fitues? Po, kanë thënë Edi Rama. Edi Rama është Edi Rama, Edi Rama ka thënë që nëse ka një ministër dhe ka prova për korrupsion ndaj tij, prangat ka ofruar kryeministri prangat. ka thënë që t'i japim. Mm -hmm. Kush është fitues? Është Desi e para 243 mbaron numri, fiton 2 bileta për në teatrin. Uh, Kujtim Spahivogli. E pabesueshme dhe princesha. E pabesueshme dhe princesha. Për 10:30. Për në 10:30 është shfaqja për film, por jepini një opsion Desi se mos më po, ka. Po, nëse nuk ka. Le të vijë këtu atëherë dhe e zgjidhim. Okej, e zgjidh Olta. Të rregullon Olta, të kullandris që ç'ke ti. Desi. Okej, okay, atëherë në prit prit se e di pyetja tjetër që un kam për ju, miq të dashur është kjo. Mm. Në afërsi të të parkut të madh të Disney-t. Mhm. Mm në këtë kryeqytet europian, tam, është parë një tigër në liri. Mhm. Mm Ke dëgjuar për këtë? Tam. Një tigër në liri që njerëzit thonë se është një tigër i butë, në fakt një tigër adoleshent, por kjo mua të paktën nuk më bën ndihem shumë mirë. Imagjino sikur është një, një tigër në liri uh. në afërsi të parkut të madh të Disney-t në këtë kryeqytet europian. Nuk ka lidhje me parkun e Disney-t. Mm -hmm. Nuk nuk e di eksaktësisht se nga ka dalë ky tigër, por një tigër është parë në liri edhe ka sigurisht ka, ka shkaktuar ka shkaktuar uh, pashë disa imazhe të tigrit, ë uh, dhe ishte ishte goxha tigër, mm. një super tigër. Kështu. Thanë tigër adoleshent. Aq më keq, tash adoleshentët janë të krisur. Gjithsesi, um, 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Pyetja është pra në cilin kryeqytet europian është parë ky tigër? Kujdes ka një park të madh Disney. Um, gati? Kemi dhe zërin, po. Kemi zërin tani e mbërriti personazhi ynë për ditën e sotme miq të dashur. Ky është një zë i transformuar, një zë i bërë që të Është i thjeshtë sot. Oh, është i thjeshtë. Sa mirë se dje ishte dhe dje nuk ishte. Dje gjithë masivisht gjithë java ka qenë vështirë, tmerrësisht i vështirë. Në rregull, le të dëgjojmë dhe ti provoni ta gjeni kujt i përket ky zë. Kjo që po ndodh tek ne, është njerëzit kuptuan këtë që trupi është prona më e sigurt private dhe seksualiteti është pjesë përbërëse e njeriut. Unë e gjeta kush është. Ke harruar t'i vësh efektin? Jo, me efektin. Ke harruar t'i vësh efektin? Ka me efektin. I ka vënë atë atletin. 069 20 70 222, kush është ky personazh? Është personazh i njohur, njeri i njohur te tek ne, po, edhe mm. mik i programit tonë. Ëm, atëherë dëgjojmë dhe një herë tjetër për kënaqësi më shumë se u gjet. And now we get back to Blendi and the crew on the morning club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Jeni në klubin e mëngjesit miq të dashur kritiku letrar Agim Baçi është këtu me ne. Sot në mëngjes si çdo të premte, mirë mëngjesi Agim. Mirë mëngjes, mirë se erdhe. Ka ardhur, ka ardhur mëngë të përveshura sot. Në fakt i ke gjithmonë të përveshura. Gjithsesi, Uh, Milan Kundera është uh, Për Milan Kunderën duhet t'i përveshësh mëngët personazhi për cilin do flasim sot. Miq të dashur, uh, kemi Mosdijen këtu në në studio. Unë kam uh, kam sjellë Kindle-in po ja, për këtë moment e kam po e kam lënë aty përjashta. Sepse unë kam lexuar uh, Kunderën në anglisht në në përkthimet i pakënaqur gjithmonë me përkthimet. Me përkthimin e parë në anglisht shumë i pakënaqur në atë përkthim të e kam fjalën për uh, për uh, Shakanë. Mm -hmm. Pastaj përkthimi i dytë i pëlqeu në fillim, pastaj nuk i pëlqente më më vonë dhe më në fund në 92-shin është bërë një përkthim që quhet përkthimi definitiv i Shakasë në anglisht. Kam lexuar në një vend tjetër, në ndoshta një parathënie të librave të tij se uh, Kundera kërkon që uh, përkthimet në edhe në shqip t'ia çosh në në uh, Paris dhe ai fillon e i shikon. Milan Kundera dhe Antonio Tabucchi një italian është shumë interesant sepse kërkojnë uh, me këmbgulje të njohin përkthyesit. të binden dhe në fakt kanë të drejtë sepse janë mhm. shkrimtarë që janë të varur nga përkthimi. Shumë, kanë shumë, shumë. shumë. kemi një rast ne për shkakun që me sa mbaj mend ambasadorët rusë tu kur lexonin ato që dinin shqip, kur lexonin në variantin e Kutelit që kishte përkthyer Çiçikovin, Shpirtet e vdekur të Gogolit, mm -hmm. filluan ta pëlqejnë po kaq shumë, domethënë se është përkthim kaq i arrirë. Po. Dhe përkthimi ndonjëherë mund ta vdes një vepër. Është vërtet. Ë kam parasysh për shembull një Marcel Aimé, një francez që Kur lexova një version te Murkaluesi, m'u duk shkrimtar, pse duhet ta përkthenin? Mm. Ndërkohë që kur lexova versionin e përkthyer nga Nonda Varfi te Pela e Gjelbër, ti kuptova që ish, ai ishte i mahnitshëm, por ishte shkrimtar i varur, aut, domethënë automatikisht nga rrëfimi, në një rrëfim që kishte nevojë të jashtëzakonshme për ta qendisur në përkthim. Po, absolutisht. Dhe Nonda e kishte përkthyer atë në mënyrë të tillë që ai më ngjiti kaq shumë, mm -hmm. sa mua m'u dukej shkrimtar tjetër nga ai që mm -hmm. kisha lexuar një libër më parë. Po. Edhe pse Kundera nuk di shqip, kam dëgjuar, ë uh, përkthyesit mund ta mund ta konfirmojnë këtë. Ka qenë ka qenë interesuar për shqipen, po. për shqipen për një arsye se ka qenë bindur që do ta kuptonin për shkak të të një shkuare të përbashkët në diktaturë, edhe pse nuk kemi nuk kemi shenjë barazie me diktaturën e Çekisë dhe këtë kështu. Unë kam veshur bluzën që thot Prag sot eh, meç ra fjala në në respekt të Kunderës. Po gjithsesi, ë eh, fillojmë të prekim pak tek Shakaja eh, dhe pastaj shkojmë tek Mosdija që që është libri që do të për cilin do flasim pak më gjatë. Por tek Shakaja më dashur personazhet janë Ludvig Jan, Helena Zemankova është Kostka dhe Jaroslavi dhe dhe romani, edhe pse jo shumë i gjatë, vjen në këndvështrimet e gjithë këtyre. Nga njëra pjesë tek tjetra në fillim fillon tregon Ludviku, pastaj Helena, pastaj uh, Kostka dhe pastaj edhe Jaroslavi, por pastaj Ludviku. Po Ludviku mendoj unë është personazhi qendror i i i romanit, sido që ata sillen rreth një shakaje që e ka bër uh, në fillim viteve 50, kur Ludviku ishte një djalosh uh, me partinë, me ëndrrat komuniste, komunizmi që ishte akoma një krejt e re sapo kishin dalë nga nga lufta e dytë botërore, mm -hmm. bëhet fjalë vetëm 50 vjet, më fal 5-6 vjet mbas luftës dhe ai një të dashur e budallaqe që kishte, madje tregon që aq budallaqe ishte ajo sa që ne me shokët thoshte i thoshim që në malet e, e Moravisë, krahinës çeke atje, ka ca xhuxha që ne partia i eksporton në Francë sepse ata janë shumë të mirë për seks dhe Borgjezia franceze i përdor për, por nuk tregon partia për këtë se është turp. Dhe ajo i besonte këto. Ëm, um, kështu që ai e visit këtë si kontekst të budallëkut të, të ose mendjelehtësisë mm -hmm. së kësaj femre në në veçanti. Dhe Me shaka i shkruan një kartolinë ku thot optimizmi është opium për popullin, atmosfera e shëndetshme mban erë, rroft Trotsky. Dhe shokët nuk e kuptojnë shakan, nuk e gjejnë humorin. Dhe ndodh ajo që ndodhte edhe këtu tek ne prandaj Shakaja ishte një libër shumë i mirëkuptuar them apo i lehtë për të kuptuar, të, të paktën për kontekstin e mhm. kohës, mm -hmm. ku ky vihet përpara gjykimit, përjashtohet nga universiteti, dërgohet në ushtri dhe përfundon bën ca vjet punë në miniera, vetëm për shakan e shkruar në kartolinë që ishte e shkruar me dorë nga jashtë dhe ishte ishte lexuar nga ai që e kishte e kishte çuar në destinacion. Kështu që kjo është shakaja e parë. Shakaja e dytë është shumë vjet më vonë kur Ludviku ka arritur që të bëhet një shkencëtar Jo i keq. Dhe takon Helenën, që është gruaja e Pavel Zemankovit, i që është ai që ka udhëhequr si i thuash gjyqin ndaj tij dhe për dhe një shok i tij, por ai e ka përjashtuar nga partia. Ata ishin bashkë në ato koret mm -hmm. se në atë kohë muzika popullore ishte uh, ishte në mod dhe dhe ky mendon, unë do t'i kap gruan këtij si hakmarrje ndaj asaj që më kanë bërë. Dhe arrin ta bëjë këtë gjë, e sjell atë në një apartament, bën çfarë kishte për të bërë Dhe hakmerret kundër sistemit. Po, po me një model më së poshti, jo më së larti. Kjo ishte shakaja e tij ndaj sistemit. Mm -hmm. Vetëm që ka një shaka që vjen menjëherë pas kësaj, sepse shakaja e tretë është që ai merr vesh që Pavli e ka lënë këtë grua no. për një grua më të re. Kështu që shakaja bie prapë mbi Ludvikun që i ka ngelur tashi në dorë një grua. Ja, ja, e dashura dhe ai kupton që këto shaka në fakt nuk varen nga njerëzit, po është është është Diçka më e madhe se sa mm. se sa ne. Po unë, ëh unë mendoj që është një nga librat që ka bërë ndoshta operacionin nga më fantastikët për për diktaturën. E ka nisur me konceptin e absurdit, një një një gjë e kaq të vogël që sjell një rrokullim kaq të madh. Në jo në raportin e asaj mjellmës zezë që kemi diskutuar në fillim që ça mm. ndodh ajo e mhm. pamenduara. Mm -hmm. Ky është një raport se si në atë sistem çfarëdo që të ndodhte, me humor apo pa humor, mund të ishe viktimë. Mund të ishe një viktimë ku mund të ndante nga gjithçka. Dhe këtu kemi të bëjmë me dy shokë, të cilët njëri i bën gjyqin më vonë, ishin shokë, kishin ëndërruar bashkë. Po kështu ishte sistemi. Dhe ky ishte ishte një entuziast i partisë, sepse kështu ishte sistemi, domethënë. Pra nuk ka asnjë kundërshti deri në momentin dhe humori i tij nuk ishte se e kishte menduar që të, domethënë, Pra siç ka pas ai sistem gjithmonë viktima të paditur as vetë se çfarë kanë bërë. Mm -hmm. Është një lloj uh, absurdi. Pikërisht vetëm absurdi mund ta shpjegojë atë lloj sistemi. Dhe Milan Kundera përmes një lloj përmes kësaj fabule kaq të thjeshtë, kaq kaq të ëmbël, domethënë duket kaq e besueshme, të sjell një raport pastaj të gjithë njeriut me diktaturën. Një njeri që bie viktimë e një gjëje që nuk arrin ta kuptojë as vetë. Mm -hmm. Është pastaj viktimë e gjithë e gjithë situatave, në mënyrë të pakuptimtë, me njerëz të cilët dalin përballë dhe duke menduar me partishmëri, nuk japin dot asnjë lloj shpjegimi, nuk dinë ta shpjegojnë asgjë. Ëh. Mm sepse kështu ishte jeta vetë. As ai që dëmtohej dhe as ai që dëmtonte nuk kuptonin asgjë. Ishin gjithë makinë, ishin pjesë e absurdit. Si manekinë, ishin... si si si pupacet të, të luajtur nga sistemi. Dhe ë un un pra, praktikisht kam mbështetur gjithmonë idenë që po të hapen dosjet do ndihmonim edhe ata që kanë qenë pjesë e e, e atyre që kanë spiunuar. dhe që kanë bërë keq sepse do të çliroheshin dhe nga ato nga një makth që vetë nuk e kanë kuptuar, nuk kanë po. nuk e kanë kuptuar as vetë, ëh, por janë robër të asaj të pathënës, të papenduarës dhe mungesa e pendimit e bën që mos mos të mos të kthejnë kokën, mos të jenë të lirë, mos mhm. kuptojnë lirinë. ë Kundera jep atë lloj raporti të të, të si të themi, nuk është thjesht pafajësi, është pakuptimësi. Është kur njeriu është kthyer në makinë. Nuk është, është ushtar i bindur. Domethënë, si Milan Kundera shpjegon ushtar në një formë për një tjetër. Gjithë populli ishte ushtar. Milan Kundera shpjegon fare qartë që ishin në një sistem ku gjykatësi nuk ishte gjykatës, ku avokati nuk ishte avokat, ku tregtari nuk ishte tregtar, ku prifti nuk ishte prift, hoxha nuk ishte hoxhë. Ishin mm. gjithë ushtarë të bindur të partisë. Nuk kishte kuptim profesioni, nuk kishte kuptim mendimi. Ishin ushtarë të bindur të partisë. Ashtu siç ka ndodhur. Pra ai sistem e ktheu njeriun në një a do amorf, në një mhm. raport që nuk nuk kishte asnjë lloj personaliteti. Ishte një makinë, thjesht një, një makinë. Një lloj roboti. Edhe kur bënte gjyqtarin dhe kur bënte tregtarin, dhe kur bënte mësuesin dhe kur bënte uh, politikanin, çdo çdo gjë që të bënte, ai ishte thjesht një ushtar i bindur i partisë. Nuk kishte formë, mm -hmm. nuk kishte personalitet. Është vërtet. Ne si shoqëri, ne shqiptarët kemi vuajtur dhe vazhdojmë ta vuajmë akoma për shkak të atyre 45 viteve mungesën e personalitetit të shumë njerëz të cilët mm -hmm. ende nuk e kanë fuqinë, kurajun, u mungon kuraja civile për shumë gjëra për për të debatuar. Krijojmë një marrëdhënie të ndërvarur shumë keq midis eprorit dhe vartësit, midis raportit atij që ka dhe atij që s'ka. Dhe shpesh herë, domethënë nga nga që na vjen nga ajo kohë, kam kërkuar që gjithmonë një shoqëri duhet të edukohet që ta vlerësojë atë që ka dhe jo ta urrejë atë që ka. Mm -hmm. Njerëzit nuk, nuk Po ai sistem e mbylli këtë gjë. Nuk nuk kupton dot sepse është vuri shenjë barazie që është gënjeshtra më e madhe e mundshme e njerëzimit. Se njerëzit nuk lindin të barabartë, nuk mund të jenë jo, barabartë. Jo, po kjo është kish problemi që sistemi i trajtonte si të barabartë, ë uh, sistemi i jepte të gjithëve një, një gri, po themi, ë uh, të përhapur aty, po po këta vetë vuajnë atë. Të gjithë vuajnë se këta secili ka personalitetin e vet. Uh, Stilistika që ai i jep në tre këndvështrime, është një thirrje për gjithë ne për të kuptuar që bota nuk është vetëm ajo që mendojmë ne. Ëh. Mm -hmm. E vërtetë perspektiva e ndryshme. Asaj është 100% vetëm kur e mendojmë me veten. Në momentin që fillojmë që, që fillojmë ta diskutojmë me dikë tjetër, ekziston dhe e vërteta e tjetrit për bën. Ose nuk ka një të vërtetë absolute, po themi që. E vërteta absolute është vetëm kur jemi me veten tonë dhe mhm. ajo nuk është tamam. Mm -hmm. Në momentin që fillojmë të diskutojmë me të tjerë dhe të dëgjojmë këndvështrimin e të tjerëve, ekzistojnë dhe të vërteta të tjera me të cilat ne do pastaj të bëjmë kompromis. Këtu është njerëzorja. Sa do japim dhe sa do marrim, sa do tolerojmë nga e jona dhe sa do marrim nga tjetri. Mm -hmm. Dhe a jemi të zotë ta vlerësojmë që e jona është gabim dhe e tjetrit mund të jetë mirë dhe të fillojmë të këmbejmë këto gjëra, ëh? Mm Dhe ideja që ai shikon në tre këndvështrime të ndryshme është që jeta nuk mund të jetë në një ngjyrë, mm -hmm. nuk mund të jetë në një vërtet ti nuk je si kundërshti kur e tregon Ludoviku. Por kur fillon të tregojnë të tjerë. Koska e shikon ndryshe. Po, shikon Jaroslavi e shikon ndryshe. Madje madje ka atë që s'i vajti në dasëm në atë festën e të birit ku bëhej ajo parakalimi i mbretit që është atje, se nuk i di termat që janë përdorur për këtë mishi, por gjithsesi që Uh, ai e shikonte ndryshe mosvajtjen e tij si ofendim apo një gjë tjetër uh, me me Kunderën me me Shakanë me Shakanë unë jam mahnitur dhe kam kam medituar për një kohë të gjatë, sepse më bëri ishte një vepra që më dha qartësi më të madhe për njeriun në diktaturë mm -hmm. dhe për për modelet se si i kemi shikuar. Shumë mirë, është super i mirë miq të dashur. Ë uh, Kundera, nëse mund të dhe do të thotë që ta ta, ta vjesh atë uh, mendim, por uh, Kundera uh, shumë i lexueshëm në Shqipëri për këtë arsye që po përmendim, sepse konteksti i Çekisë sido që i pakrahasueshëm me me absurdin skizofren shqiptar. Sado miniaturë, sado miniaturë. Por ishte ka ka nuanca të prapë absurdit nga nisur. Absolutisht. Po. Farën e asaj atij absurdi e ke, e kemi të përbashkët të gjithë vendet që kanë kaluar në diktaturë sepse kanë të përbashkët në këtë lloj të të të deleguar si ushtar i partisë dhe jo jo personalitet, jo njeri. Nuk Por nuk mbaron aty, sepse tek Mosdija kapet një temë tjetër për të cilën prapë shqiptarët mund të kenë uh, një botëkuptim të qartë ose një një përjetim të në të shkuarën i cili i ndihmon për ta për ta përfituar më mirë librin. Më ndodhi e, e mora parmbrëmë në faqet e para thashë Mosdija pse më duket i njohur e u kujtova direkt që e kisha lexuar me titullin Nostalgjia. Nostalgjia. Bëra sikur s'e kisha lexuar dhe fillova të, ta bindja veten duke e lexuar si për herë të parë. Atëherë, ky flet për uh, Dy ish ë uh, se anglisht janë expats, po janë njerëz që Jozefi dhe Irena. Jozefi dhe Irena. Irena ka jetuar 20 vjet në Francë, Jozefi jeton në Danimarkë, është martuar atje dhe ka ka humbur të shoqen uh, ndaj sëmundjes rishtazi, kështu që ka kaluar është akoma i ri. Mm -hmm. uh, Megjithatë jetën e vet dhe botën e vet e ka shpërngulur në moment kur e pyesin si e ke gruan dhe kishin hallin që të bisedonte ky me gruan për pronat. Për pronat që kanë mbetur këtu. Nuk tregon që gruaja kishte vdekur. Po. Nuk i tregon sepse e, akoma i dukej sikur do e tradhtonte, sikur po e ruante ende. S'e thoshte dot, s'e thoshte dot. Se s'ia nxinte goja. Ë, uh, një burrë dhe një grua takohen rastësisht ndërsa po kthehen në atdheun e tyre, të cilin e kanë braktisur 20 vjet më parë, kur ata zgjodhën të mërgonin. A do të arrijnë ta kapin fillin e historisë së tyre të çuditshme të dashurisë të këputur pothuajse që në njohje dhe pastaj të humbur në detin e historisë. Këta kanë pasur një flirt 20 e kusur vjet më parë. Pastaj njëra ka ikur në Francë, tjetri ka ikur në Danimarkë dhe papritmas ndërsa po kthehen për në Pragë në avion këta ritakohen edhe këtu lind ideja që hey a shihemi meqë jemi ca ditë në në Çeki bashkë dhe dhe gjithë domethënë secili ka ka problemet e veta për të zgjidhur dhe çështjet e veta sepse edhe flirtin e tyre para 20 vjetësh e e, e rishikojnë si rikthim pronash e vlerësojnë e vlerësojnë meqenëse ka ndryshuar sistemi dhe Aty ka një moment për shembull që që është nëse e shikojmë si pragmatizëm është i vllai ka ka privatizuar shtëpinë pas ndryshimit të sistemit. Vllai ka hallin të mbajë pronën. Të mbajë pronën dhe kur ja një ja një problem shqiptar. Dhe kur ky e pyet po shtëpia, i thotë ai po ne ju kërkuam, nuk ishit, avokati, kështu ishte ligji, duhet ta regjistronim shtëpinë, po s'ka problem se merremi vesh. Dhe ky fakt që nuk e kishte fare. S'e kishte fare atje po, s'e kishte pronën. S'është ky problemi, domethënë. Po jo thotë ai bisedo edhe me gruan dhe ne duhet të flasim se si është kjo çështje, ne do ta lëmë më këtë bisedën e shtëpisë dhe ka një moment që është shumë shumë i çuditshëm. Janë dy pika, po unë te njëra kam ndaluar më shumë. Është një sekond ku ky uh, hap ditarin që kishte shkruar kur kishte qenë në gjimnaz dhe kujton një histori flirti mhm. dashurie. Në një sekond fillon të shkruajë të njëjtin fjali që kishte shkruar dikur. Dikur. Dhe i bën një pyetje vetes, thotë, si ka mundësi i njëjti shkrim dhe jemi dy persona kaq të ndryshëm? Mhm. Se kanë kaluar 20 vjet midis. Jo vetëm kaq kanë kaluar kaq shumë vite, po thjesht ai ka bërë një jetë krejt tjetër. Mm -hmm. Dhe në atë sekond ky Kundera me atë madhështinë jo më kot, jo rastisht e lidh me Odisenë, sepse çdo njeri është një lloj Odiseje kur kur mërgon, është një Odise, ka Itakën e vet sepse ka kujtimet e veta. Le ta lexoj këtë paragraf. Është dyzim shumë i madh, domethënë. Është është vërtet kjo. Domethënë kjo si njeri që ka emigruar shumë e shumë vjet edhe jam kthyer sërish kjo më më më Më cek, më prek edhe kam kam një lloj uh, kuptimi të kësaj se se ku je, kush jemi edhe edhe a, a ka njeriu një vend në botë se kam një mik për shembull që më thotë që një herë emigrant gjithmonë emigrant. Ne mund të shkojmë në Brazil thotë edhe do jemi po aq po aq rahat. Ti e ke kuptuar këtë se ça ça fuqie kanë kujtimet për jetën e shtëpisë. Absolutisht. Dhe se si mund të vendosin ato në ndërtimin e personalitetit. Domethënë do të do të mbetesh aty do të rikthehesh vetëm te kujtimet, a do kuptosh jetën ku je. Mm -hmm. Do të ndërtosh jetën tënde Në bazë të asaj që je duke je duke udhëtuar, se mund të mbetesh peng i kujtimit dhe s'e kupton kurrë kohën ku ecën. Po. Mm -hmm. Atëherë, për 20 vjet ai kishte menduar vetëm për kthimin, por kur u kthye, e kuptoi, i habitur se jeta e tij, vetë thelbi i jetës së tij, qendra e saj, thesari i tij ndodhej jashtë Itakës, në ato 20 vitet endacake. Dhe atë thesar që e kishte humbur mund ta rigjente vetëm duke rrëfyer. Se ky tani ka edhe varrin e gruas atje në Danimarkë. Ky nuk mund të kthehet. Ky ndoshta mendon se mund të kthehej në Çeki, mund të riniste nga e para, po gjë që është e pamundur. Vitet e Shqipërisë dhe vitet e tua amerikane po bëjnë Blendin. Nuk je dy, je një. Po bëjnë të dyja këto pjesë bëjnë një. Ë, uh, ai nuk është kjo, është një pikë ku më habiti shumë për dhe më dha, domethënë, më ridha një gjë që unë e kisha lexuar shumë vite më parë. Ë, uh, Odiseja thot dhe Itaka. Ato thot mbanin mend shumë gjëra nga koha e Odises, por nuk mbanin mend vetë Odisenë. E kundërta ndodhte me Odisenë, thot, kishte mall për çdo gjë dhe nuk mbante mend asgjë që kishte bërë, po kishte mall për çdo gjë për, mhm. për të shkuar atje. Mm -hmm. Kështu është emigranti, domethënë. Uh, është raporti i dy kuptimeve krejt ndryshme. Malli nuk është fakt, Malli është një gjë që mund të të gllabërojë dhe mund të të mbesë, mund të të lërë rob të vetëm të, të kujtimeve të tua, mm -hmm. pa kuptuar kurrë, kurrë kohën kur jeton. Kjo është vërtet. Se un kam përshtypjen që Odiseja, gjatë gjithë kohës që ka qenë në anije me gjithë ato aventurat e e tij e ka pasur mendjen tek uh, ullinjtë në Itakë, te shkëmbinjtë, te plazhi, te Penelopa patjetër etj etj etj etj. Dhe kam përshtypjen që mbasi është kthyer në Itakë, është vendosur aty përfundimisht, ai e ka mbajt mendjen vetëm tek Ishujt nga ka bredhur gjithë kohës, aventurat tek sirenat e gjithë ato ciklopi që kanë ndodhur. Domethënë, njeriu jeton jeton me të shkuarën edhe me ose nuk e di, po jeton me me, me vendet ku s'është shumë shpesh, kështu që ë ky ky lloj dyzimi dhe kjo lidhje, kjo lidhje me Odiseun, si për të thënë që ë ne mbetemi të gjithë nga pak Odise për të shkuarën tonë, për gjërat që kemi lënë pas, për gjërat që na duhen dhe që i kemi dashur shpirtërisht, për gjërat që mendojmë se janë tonat. Mbetem një lloj Odise i përhershëm. Kjo është madhështia e saj. Dhe duke e lidhur Jozefin që s'ka lidhje fare me Odiseun, po duke i bërë të barabartë në këtë lloj pike. Në sepse janë në të njëjtin metër në raportin e të dashurit gjërave ku do të mhm. kthehen. Mm -hmm. Tregon është ajo lidhje që ne kemi diskutuar gjithmonë që kjo kjo është madhështia e letërsisë, që e lidh njeriun në çdo kohë dhe në çdo vend, që sepse ka të njëjtat parime, po thoj, sa të njëjtat dëshira. S'ka rëndësi nëse i thot me email apo i ka thënë me me me letër Domethënë, apo i ka thënë me po mm. me me gur. S'ka rëndësi se si i ka thënë. Rëndësi ka mesazhi. Ne dhe letërsia është një një thirrje për të kuptuar thelbin, jo për të kuptuar amballazhet. Është e thelbi, është e njeriu, kërkon njeriun. Odiseu dhe Jozefi, domethënë, mund mos kenë asgjë të përbashkët për të biseduar. Po kanë shumë gjëra të përbashkëta për mënyrën se si transmetojnë ato këtë te dikush. Në në nëse do të mund të kërkoja një vlerësim për uh, Kunderën në ku ku e futi në si e kategorizon ti Kunderën në në letërsi sot? Sot për mua është është padyshim shkrimtari më i mirë gjallë. Kundera. Dhe personalisht Besoj domethënë, por kam rrokur edhe tek shumë miq të mi domethënë atë. Në në shqip ai ka bërë shumë shumë bujë me lehtësinë e papërballueshme të qenies, që është është një komplet një roman tjetër, mm -hmm. por është prapë kundera, sepse ai është një shkrimtar që di t'i japi të gjitha raportet e jetës. Ka një përbashkët me Filip Rothin që nuk e shmang kurrë raportin me seksin. Mm -hmm. E mhm. kupton dhe tronditjen, nuk e fsheh. Mm -hmm. Që ajo përbën thelb mund të jetë vendimtare në një në një raport tonin për t'u kthyer diku për për të kujtuar diçka, no, por nuk e bën kurrë banal këtë gjë. Mm -hmm. E kupton që kjo është jetësore në sistem dhe ka të bëjë me njeriun, udhëton me njeriun. Çdo mohim i kësaj është budallallëk. Kundera, domethënë, arrin ta pikturojë këtë në mënyrë madhështore, Dhe them që unë të paktën personalisht jam nga ato që çdo gjë që mund të botojë Kundera mund ta përpij dhe të them që e mora parmbrëmë dhe e mbarova për parmbrëmë. Sigurisht. Po është një nga ata që s'ka bërë aq libra sa duhet se, në sensin tonë se. Të them që duke hyrë në shtëpi domethënë e parashikoj tim shoq thotë mos me Kunderën, s'foli im shoq. Nuk më foli as sot. Mi Milan, Kundera, miq të dashur, Agim Baçi thotë shkrimtari më i mirë i gjallë, kështu që ju duhet që ta mbani në dorë. Uh, Filip Rothi ndoshta aty afër uh, ndoshta në peshë. Por uh, gjithsesi me të vërtetë, me të vërtetë, uh, libra jo të gjatë, libra që mbajnë thelb, libra që kanë shumë kumt, libra që uh, identiteti është një libër tjetër që unë kam, e kam shumë qejf gjithashtu. Më lejo të them një gjë për, për në përfundim në për panairin. Mm. Personalisht kam qenë kundër kthimit të panairit të librit si një librari e madhe, me shumicë. Panairi duhet të ishte pjesë e debateve. Do të do të kishte shumë debat. Do të ftoheshin shkrimtarë, do të përkthyes, kritikë, do të debatohej për këto, do të tregoheshin orientimet, sepse nuk po them banalisht që këto i heqin për 2 muaj punën gjithë librarive, no, sepse njerëzit vijnë dhe presin panairin ta blejnë atë. Fakt ka një kënaqësi kur shikon radhë për libra është e mahnitshme, no? radha për libra është mm -hmm. e mhm. bukur, shumë e bukur, është fisnike. Shikoj që vijnë familjarisht është gjë shumë e mirë, no? por prapë nuk duhet të ishte librari me shumicë. Duhet të ishte vendi i debatit. Absolutisht. Sepse do të për, duhet përcaktonte politikat e diskutimit librit për një vit tërë. Ëh. Uh -huh. Edhe për më shumë, po po them të paktën për një vit deri panairin tjetër duhet të ishte pikë orientuese për për për raportet e leximit. Sepse ne edhe në jetën e përditshme kur duam të besojmë një gjë themi kush ta tha. Se duhet të jetë i besueshëm personi. Duhet të jetë miku. Duhet të jetë miku. Me një fjalë nga miku. Faleminderit për këtë. Do flasim pak më shumë në 100 minuta sonte tek uh, Ora News, kështu që do të takohemi sërish bashkë. Milan Kundera miq të dashur Shakaja, Mosdija, dy libra që folëm uh, sot bashkë me kritikun letar Agim Baçi këtu në klubin e mëngjesit. Ne do shkojmë tek muzika tani për t'u kthyer shumë shpejt me të tjera. Do të jetë Up nga James Morrison që dëgjojmë. Është bashkë me Jessie J që nga sa thuhet do të këndojë këngë partizane në datën 29 këtu në Tiranë.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 Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Sërish një ofertë e re. Tani ka paketat më të kompletuara ndërkombëtare nga Vodafone drejt shumë shteteve. Me tre paketa ndërkombëtare, ju mund ta zgjidhni komunikimin tuaj. 50 minuta për 300 lekë. Eja zbulo ç'mund të bëjmë për ty. Klinika Dermoestetike Vivia ofron trajtimet me lazer dhe aparaturat më të fundit në fushën e estetikës jokirurgjikale. Mjekët dermatologë, kirurgët plastikë dhe fizioterapistët më të specializuar i gjeni pranë klinikës Vivia, aty ku mosha ndal. Klinika Dermoestetike Vivia, tek Kullat Binjake. Telefon 04 228 0221. Çdo ditë gjeni shijen tuaj. Zgjidhni croissant Belino në 6 shije të ndryshme. Shijojeni një croissant Belino kudo ku ndodheni, në çdo ambient, në punë, në shkollë, në udhëtim apo dhe me miqtë tuaj. Croissant Belino, kudo me ju, në çdo moment të ditës. Nga Elta. CD Education, kurse të gjuhëve të huaja, ekskluziv për provimet ndërkombëtare të Universitetit Michigan në Shqipëri dhe Kosovë. Tekste dhe metoda për mësimin e gjuhëve të huaja, përgatitje për provimet master e doktoraturë, Michigan Test, përgatitje për maturën shtetërore, me çmimet sa më pranë jush. CD Education, partneri juaj në sukses. Bien gjethet në vjeshtë. Bien edhe çmimet në QTU. Nga data 7 deri në 16 nëntor, përfitoni nga uljet e mes sezonit në QTU. Larmi zgjedhjesh për çdo dëshirë, tendencat më të fundit dhe ulje deri në 30% në dyqanet e QTU.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 Okay, tetë e 46 minuta tani në klubin e mëngjesit. Miq të dashur kemi thënë sot është një festë, një xhungël e vërtetë me plot të ftuar, i ftuar i tretë për uh, mëngjesin e sotëm. Është shkrimtari Albatros Rexhaj, por kur them shkrimtari Albatros, Dua që të ndalem pak këtu sepse uh, Zonja Z është libri yt më i ri, uh, shumë njerëz kanë dëgjuar për të në rrjetet sociale, është folur mjaft, kështu që jam jam i sigurt shumë prej jush nuk e dëgjojnë për herë të parë në klubin e mëngjesit. Megjithatë, uh, them shkrimtar, por por uh, ka një karakter uh, multimedial rreth uh, personit tënd, jemi takuar më parë, kemi po. diskutuar filma bashkë uh, në një program në Digitalb, gjithsesi ti merresh me një blog ë uh, i cili është filozofiaurbane.com mm -hmm. ku uh, ka ndjekje dhe ti ndan mendime mbi shoqërinë, mbi tema të ndryshme që prekin njerëzit sot. Uh, uh, ka një këngë në lidhje me këtë libër, kështu që kalojmë tek muzika, tek shkrimi, tek tek mediat online, e, gjitha këto gjëra që që bëhen gjitha bashkë. Kështu që edhe përkufizimin shkrimtar mund të jetë diçka që do ridimensionuar. Është kjo shenjë e kohës? Jetojmë në një kohë kur gjërat më nuk janë të njëdimensionale, nuk janë të njëtrajtshme. Pavarësisht sado që të përpiqesh t'i mbash njëtrajtshme, ndodh diska edhe merr një kahje tjetër. Mm -hmm. Dhe sa më shumë t'i rezistosh kësaj tendence, me kalimin e kohës dukesh më komik. Dhe mendoj se është në natyrën njerëzore ne të kërkojmë ndryshimin, përderisa kur ndodh ndryshimi i bëjmë rezistencë vetë ndryshimit. E gjithë filozofia ime është go with the flow, shko aty ku të çon rrjedha, mm -hmm. sepse në fund të fundit të gjithë lumenjtë shkojnë në deti, shkojnë në det edhe në këtë kuptim edhe mendimi i ri njerëzor, zonë mendoj se ne si brez jemi duke kërkuar këtë mendim të ri, Brezi ynë në mënyrë të natyrshme po refuzon të jetojë dhe të mendojë si prindërit tanë. Dhe shprehja multimediale, multidisiplinare është një nga mënyrat të cilat ne dëshirojmë të shprehemi, sepse nuk ka një formë të vetme për ta thënë, për ta shprehur atë që ne si brez po e mendojmë. E, e themi me muzikë, pastaj me shkrim, me videoklipe, me ajo që mua më pëlqen më së shumti është arti i grafikës urbane. Mhm. Mm mm Flasim për spray paint e po, për po, po, po, po. për mendimin tim domethënë at, ata janë uh, Michelangelot e, e brezit ri. Koston. Por ndodh ndodh shpesh për shembull që që artistët mos kuptohen në kohën e vet, por vlerësohen Po themi 20 20 30 vjet më vonë kur ajo sot mund të kritikohet si zhgarravinë në mur, do të vi koha kur ajo të fotografohet dhe të printohet pastaj në miliona kopje. Kjo është fati i gjithë artistëve, realisht flasim gjatë historisë, të keqkuptuar në kohën kur kanë lindur, të parë si rebelë, si një zë ndryshe, si një zë që nuk bën, ndërsa me kalimin e kohës të adhuruar si si një mendim që ka ndryshuar rrjedhën e historisë. Mm -hmm. Te libri im Zonja Z thotë pse të presim që dikush të vdes? Kjo shoqëri është që pret njëherë të vdesësh, pastaj të të, të nderon dhe të thurr himne. Është paksa mizore, është paksa mizore ajo si qasje. Edhe ne thjesht kur kur analizon në mënyrën tonë të jetuarit, nuk ke kohë. Mm. Nuk është kjo vetëm ndjesi Domethënë, si është kjo shprehje ndonjëherë që më duket e çuditshme kohë e pa kohë. Nuk është kjo më vetëm një formulim uh, abstrakt, po me kalimin e kohës po bëhet diçka reale. Ça të ka ngacmuar që të ka shtyrë për ta ta shkruar këtë libër. Është është zhgënjimi. Do të thotë ky libër ka lind në emocionin e zhgënjimit. Zhgënjimi nga çfarë? Po kjo besoj që gocës mund t'i duket e çuditshme, por ne si dy si meshkuj e kuptojmë njëri tjetrin në këtë pikë. Ne rëndom vonohemi që t'i themi gjërat e duhura në kohën e duhur, po. pastaj kur kalon kur, momenti, kur moment, s'hyn në asgjë. Kur gjen momenti jemi në gjendje të bëjmë gjithçka që është e, mm. e mundur ta kompleksojmë cilindo artist, të kemi thellësi mendimi të paparë, por koha kaloi. Të përvon. Sikur të kisha 5 minuta kohë për të menduar për për pastaj. Do ishte shkruar. Unë sikur të kisha të kisha shkruar në kohë nuk do të kisha shkruar, të kisha thënë gjëra në kohë nuk do të kisha shkruar librin. Atëherë ieri ieri janë janë fjalë që Albatrosit i kanë munguar në kohën e në kohën e duhur. Fjalë që duhet të kishte thënë me jo, kohë. Po i ka shkruar. Sepse ti the që është një një një jo, poezi himn për dashurinë, është thellësisht i ndjerë. Dhe unë do guxoj pak me këtë pyetje. E ke ndier realisht sepse mua më jep impresionin që një njeri kur ndjen kaq shumë dhe kur i shkruan aq më shumë, do të thotë që e ka përjetuar një ndjenjë kaq të madhe. Se vë në dyshim që mund ta ndjejë realisht ai. Jo, jo, nuk unë prandaj po pyes, a është ndjerë vërtet sepse është një dashuri aq e fortë, aq e thellë se që të vë në dyshime. Jo të vë në dyshime, të të bën të mendosh se oh, vërtet ekziston edhe kjo gjë. Ë, në jeri skuq. Jo, është kështu. Kur shkruan diçka të tillë nuk e vret shumë mendjen për atë çfarë mendon i treti. Mhm. Është shprehje e lirë, thonë, se është shprehje e lirë në kuptimin se kjo veshet pastaj me petkun rebeli nuk e vret mendjen për botën. Mm -hmm. Nuk është e vërtetë. Çështja është se rebeli ka arritur në një pikë të dhimbjes ku thjesht më he doesn't really care anymore. Mm -hmm. Edhe nuk është që është do janë dy do të thotë që të vuash, jo, jo se jo se jo se vërtet nuk do t'ja dish, por që që rrethanat të çojnë deri aty sa më është e para më është e parancishme se çfarë mendon i dyti mm -hmm. apo i treti. Gjithë ky libër është shkruar në një mendim të vetëm, që t'i lë përshtypje një njeriu të vetëm, çka mendon më tutje bota, ajo është është tërësisht e parëndësishme. Edhe A është kjo një apologji. Mund të thuhet se është një lloj apologjie, edhe kjo është arsyeja sepse në fillim të librit unë e shkruaj aty them ky nuk është nuk është libri im. Tash natyrisht duhet të ndajmë dy njësi, ky nuk është libër historik, nuk është kronologji e ngjarjeve faktike. Ajo gjëja që është e vërtetë në këtë libër është ndjesia, qoftë në raportin e personazhit mashkull që në këtë rast është shkrimtari dhe të personazhit femër që është zonja Z. Ndërsa ndërthurja e ngjarjeve është në imagjinatën time. Sigurisht, e liri kreative, po themi po, pastaj që ndodh. Mirë, dua të pyes pak libri është botuar njëkohësisht në Tiranë dhe në Prishtinë? Libri është botuar në Tiranë. Është botim i Pegit dhe po. është botim i Tiranës, po. Ë, por ka filluar jetën e vet 10 ditë para panairit në Prishtinë. Arsyeja është shumë e thjeshtë se unë jetoj në Prishtinë. Ata janë njerëzit që mua më njohin si shkrimtar, po edhe më njohin si njeri. Jam njeri që më mbajnë mend ato ditët kur bredhsha rrugëve, pa ndonjë konsideratë për jetën publike, mm -hmm. kur bënim sherr rrugës, lagja ime kundër lagjes tjetër, por të cilët më duan si Albatros, po dhe më respektojnë si shkrimtar. Dhe pak a shumë m'u duk jo e dinjitetshme që unë të shkoj te metropoli i madh, shes mend, të komunikoj me lagjen time nëpërmjet Tiranës. Dhe unë vendosa që librin ta filloj aty në mesin e njerëzve të mi, që është pak a shumë rrezik sepse nuk mund të jesh profet në vendin tënd. Po. Por Dhe dhe sa ta thosha më përpara, po më iku më iku mundësia dhe por ndodhi diçka e bukur në e lexuan njerëzit e duhur në në kohën e duhur, mm -hmm. edhe Pastaj shkon ai llafi gojë me gojë. Mm -hmm. Dita e parë shkoi disi si si ngadalë, po e dyta, e treta e mori hovin e vet, pastaj filluan ato jo fotografitë në në, në Facebook, komente, statuse gjithandej. Edhe reklama gojë me gojë është shumë më e fuqishme se cilado media. Edhe ndërsa femrat thonin, edhe unë e kam Z-në brenda vetes. Mhm, mhm. Edhe mua kjo më më më, më krijonte ndjesinë e sigurisë se kur të vijmë në Tiranë, pastaj gjërat do të shkojnë në mënyrë të E si kanë shkuar? Kanë shkuar shumë bukur, aty te stenda u bë një miting i vogël. Okay. Natyrisht botuesja ime nuk i takon një një shtëpi e cila ka dhe një televizion mbrapa vetes, që ka dhe ekran, kështu që ne nuk japim shifra 2-3 mijë kopje ose gjëra, realisht i kemi lexuesit të cilët vijnë edhe Sigurisht, po, po është një shtëpi botuese që punon shumë fort. Mm, edhe edhe jo që punon shumë fort, por por mendoj se e kemi kriju aty një klimë shumë miqësore. Patjetër. Për mua shumë urbane. Patjetër. Le le të pyes pak për këtë. Ë uh, ndjesia jote si Albatros jashtë zonjës Z, po po si një djalë prishtinali, ë uh, dhe kapërcimi i këtyre kufijve që ndajnë kombin Se nuk dua të them ne, ne nuk kemi dy kombe, ne jemi një komb, por kemi anë të kufirin tash uh, më tepër si hije se sa se sa i vërtetë. Po ja, ja ku je ti uh, që kapërcen dhe dhe gjen lexuesin shqiptar këtej. ë uh, Çfarë ndjesie të jep kjo ky bashkim tjetër? Unë unë mendoj se ato që nuk e ka bërë dot politika po e bën arti. Nuk po e bën arti klasik, po e bën pop arti. Dhe bashkimi i shqiptarëve po ndodh nëpërmjet pop artit, aty ku kanë dështuar. Ka filluar me videoklipet mendoj unë me, po. me muzikën hip hop edhe muzikën urbane. Edhe, edhe tani në letërsi me me formën ndryshe të të shkruarit. Libri sikur libri im, po ka edhe shumë autorë të tjerë që shkruajnë po për arsye ndonjëherë edhe më të kota ku i refuzojnë botuesit. Po. nuk e ka guximin etj etj nuk dalin në shprehje po dhe letërsia e re pak a shumë është në në këtë mm -hmm. në mhm. këtë formë sepse refuzohet ajo formë e mendimit të të shkruarit klasik ku shkon përballë një redaktori dhe thotë shiko kjo është mendim po nuk është disi bukur se duhet të lidhësh me një satelit në të majtë mhm. satelitin në të mhm. djathtë dhe pastaj ke transmetimin diku në abstrakt dhe askush nuk e kupton prej brezit të vet. Mm -hmm. Mund të jetë shumë e bukur për brezin e prindërve të mi, Mhm. Ne kemi që tani goca Tirone që thonë jam kon kurrëhere Që që po ndodh Po ndodh në të dyja anët. Albatros Rexhaj, unë dua të të falenderoj shumë E di që ke qenë shumë i zënë Do të ketë një koncert në lidhje me Me, uh, me zonjën Z Z Ka dhe ka zonjën Z Z Zonjën geti zonjën Z është kënga e zonjës Z është, mhm. video, është kolona zanore mm -hmm. Libri ka 190 faqe Sikur të kishte 191 Ajo është kënga. Është kënga. Mm. Kur e kemi konceptuar këtë si si ide, kemi thënë se ata që lexojnë librin, kur të dëgjojnë këngën, do të kenë një emocion shtesë. Ëh. Mm -hmm. Se është sikur le të themi 3 muaj pas kënga është libri, pastaj pas 3 muajsh mm -hmm. li, kemi librin, ngjarjen, pas 3 muajsh kënga. Ata që dëgjojnë këngën e pëlqejnë sepse muzika ajo është një një krijim unik. Ëh kur më pas kur ta lexojnë librin e kanë mundësinë të shohin atë ngjarjen që solli deri deri te në atë pikë. Nuk do të ndalemi me kaq në mars, nëse mm. gjithçka shkon në rregull, ne do të dalim me me shfaqje teatri po. Bazuar në këtë. E di që ti ke shkruar uh, dramaturgji në të po. kaluarën, kështu që do ta përshtasësh për skenë. Uh, uh, kjo tashmë është pak a shumë e përshtatur ato shënimet e zonjës Z. Mm -hmm. si të nxirren nga nga libri, funksionojnë në mënyrë të pavarur si monodramë në skenë. Ah, shkëlqyshëm. Atëherë është tek Tirana Rock sonte në mbrëmje. Tirana Rock edhe grupi Na kanë bërë një muzikë që janë shumë të mirë vërtet. Unë besoj se do të pëlqejë. Unë ju them është November Rain shqiptar, ata bëhen nervoz thonë. Jo, ne është unike, s'kemi të bëjmë kurrë me November Rain. Por është nëntor, është nëntor. Është nëntor. Kthehemi mbas pak këtu në mëngjes kemi lajmet e orës 9 miq të dashur Albatros Rexhaj nga Prishtina në Tiranë. Zonja Z është uh, libri i tij më i fundit. Jam i sigurt do të pasojë me të tjerë. Kënga është sot në darkë te Tirana Rock dhe së shpejti na premton ai do të ngjitet edhe në skenë si një monodramë. Faleminderit. Faleminderit. Such a lonely day and it's mine. The most loneliest day of my life. por uh, japim informacion lidhje me uh, gjëra që të rinjtë kanë nevojë që t'i kuptojnë e t'i mësojnë që të gjejnë një vend pune. Në fillim fare do të pyes, ti si drejtore e Departamentit Burimeve Njerëzore, me siguri që kalon nëpër duar shumë aplikime, uh, dhe ka kërkesa, domethënë uh, nga vijnë të rinjtë që aplikojnë tek ju, tek Tirana Bank. Çfarë uh, fushe studimi ndjekin ata? Janë financa, ekonomia, Apo ka edhe degë të tjera që ndonjëherë vijnë aplikojnë në bankë. Ë kryesisht aplikantët janë të diplomuar në fushat ekonomike. Ë kryesisht financë-bankë, por edhe menaxhim biznesi apo administrim biznesi, ë profil marketingu. Ë për sa i përket universiteteve ku ata kanë mbaruar, ë Janë si nga universitetet publike, ashtu dhe nga privatet. Shumica e tyre janë vijnë nga universitetet private për shkak sepse numri i universiteteve private ka qenë ëh mm -hmm. shumë i lartë deri para pak kohësh. Natyrisht ka dhe nga fushat e arsimit të profileve të tjera siç janë fusha ligjore, IT-s është diçka më pak, sepse mm. banka mendohet që nuk është se ka shumë hapësira. Mhm. Mm Kështu që këto janë pak a shumë fushat në të cilat E kuptoj. Sa sa degë ka Tirana Bank në gjithë Shqipërinë? Tirana Bank në gjithë Shqipërinë ka 53 degë. Ë është e shtrirë pothuajse në gjithë sipërfaqen e Shqipërisë, Çdo rajon është i mbuluar pak a shumë me përfaqësi të Tirana Bank nëpër këto rrethe. Ëm tregon që punësitë e punësimit janë mundësitë e punësimit janë të shumta dhe hapësirat janë të mjaftueshme. E kuptoj. Mhm. Do të thotë që edhe nga njëra anë të rinjtë kanë interes, vijnë tek juve aplikojnë për po, për të gjetur punë, një punë në bankë, mund të jetë një fillim. Sistemi bankar dhe telekomunikacionet janë dy themi dy profilet e organizatave që janë më të synuara nga. Janë vërtet. Të rinjtë. Po. Ëm um, dhe dhe nga ana tjetër ka dhe interes prej jush tek të rinjtë. Domethënë mosha e re, ë uh, ata që mbarojnë rishtazi uh, studimet, që po themi janë në të 20-tat e tyre. ë uh, janë të preferuar apo preferohen Ndoshta njerëz, ku di unë tash, uh, me më shumë eksperiencë apo uh, me me një marrëdhënie pune më të gjatë, si si qëndron kjo? Se ndonjëherë mm. të rinjtë kanë vështirësi për të gjetur një vend pune. Mm -hmm. Të na kërkojnë eksperiencë. Në varësi të profilit, uh, neve na nevojiten si persona me eksperiencë ashtu edhe të mirëedukuar pa ndonjë eksperiencë mm -hmm. specifike. Për shembull, për pozicione hyrëse, siç janë arkëtari, shërbimi i klientelës, ë natyrisht apo analistë kredie të cilët thjesht punojnë përkrah oficerëve të kredisë. Kjo është si thua fillimi i një karriere. Fillimi i një karriere po. natyrisht që ne nuk i përjashtojmë absolutisht, të rinjtë rëndësi ka të jenë të mirëedukuar, të kenë uh, kualitetet që ne kërkojmë, një uh, patjetër gjuha anglishte duhet të jetë Gjuha anglishte është Gjuha anglishte është anglishte është në nivelin superior, ëh. Mhm. Mhm. Edhe pse me brezin e sotëm sot kjo nuk është nuk përbën problem sepse janë gjithë që e kanë. Përdorin shumë po. anglishten. Ëh. Mhm. Duhet të jenë të arsimuar në një universitet me reputacion, natyrisht domethënë që ka një një lloj Domethënë ka një filtër të brendshëm. Pa pa hyrë sa pa e po. përmendur emra, por jo, jo, ju vetë ju vetë domethënë për uh, ju vetë keni ato filtrat tuaj. Sigurisht që kemi filtrat mm -hmm. tonë. Dhe baza, kriteret kryesore që ne të cilave ne u bazohemi që personat duhet të kenë për t'i marrë në punë, është në profilin e tyre gjatë intervistës, në kërkimin e referencave, të demonstrojnë që mund të punojnë në vijim me integritet, ndershmëri dhe konfidencialitet. E kuptoj, sigurisht. Se sistemi bankar është e ka domosdoshmë. Mjaft delikat dhe këto janë dy kriteret bazë të cilat një kandidat duhet të ketë. Domethënë integriteti dhe konfidencialiteti. Integriteti dhe konfidencialiteti. Do të pyes pak se ti përmende cilësitë disa cilësi të caktuara. A mund të na thuash më në detaj për shembull nëse cilat janë disa cilësi që që kur ju i shihni te dikush që spikatin tek një individ, thoni po, ky është material për Tirana Bank, po. Okej, okay, atëherë ka një qëndrim institucional ashtu sikurse ka edhe një qëndrim më pas të preferencave të menaxherëve, por në përgjithësi, për sa i përket vlerave institucionale që neve Kemi për përzgjedhjen e kandidatëve, cilësitë kryesore janë natyrisht që të jetë në një nivel të pranueshëm mbi mesataren të inteligjencës, ne kemi edhe disa teste inteligjence. No. Ah. Ose të themi të të aftësive, ne i quajmë ability test, që janë mm -hmm. teste të aftësive, që përdorim për të gjithë personat të cilët hyjnë rishtas në punë. Kjo është një korporatë ndërkombëtare, Tirana Bank. Tirana Bank është pjesë e grupit të Pireut. Po. Mm, Kështu që është në më shumë se një shtet. Po. Ishte ishte në gjithë botën. Dhe ju keni me siguri edhe përvojën e, domethënë merrni edhe përvojën e grupit të Pireut që ka qenë në vitet e tjera. Nuk fillon kur u themelua këtu, po fillon më parë në Greqi. Absolutisht po. që po. Të gjitha udhëzimet edhe politikat vijnë nga mama dhe përshtaten për Tirana Bank. Ëh dhe testet Janë, domethënë, kanë qenë një zgjidhje, të themi, edhe një gjetje, sepse aftësitë që masin ato janë kanë të bëjnë me aftësitë verbale, aftësitë numerike, do nuk është thjesht një test inteligjence i thjeshtë, mm -hmm. por që mat disa parametra të të aftësive të kandidatëve. Gjithashtu aftësia sociale është një një ndër një ndër fushat ku personi duhet të jetë mjaft sepse ka të bëjë me një institucion ku baza është komunikimi me klientin. Patjetër, po edhe edhe brenda stafit kam përshtypjen unë. Patjetër, si komunikimi i brendshëm është shumë i po. rëndësishëm gjithashtu. Mhm. Ëm mm -hmm. um, E kuptoj. Nëse mund të bëj një pyetje. Mirë, mm, shumë mirë. Dhe dhe më pëlqen që që të gjitha këto janë pjesë e asaj që kërkohet tek një i ri. Se kjo është ideja e orës së punës për të dhënë informacion, për t'i ndihmuar ata sado pak të jetë e mundur. Por nëse do të bëja një pyetje, ë nëse do të duhej të zgjidhje, është kompetenca apo është karakteri ajo që kërkohet më shumë. Sepse një dikush mund të jetë i aftë, për shembull, por nga ana karakteriale mund të duket i dyshimtë. Themi një aplikant, kurse tjetri uh, mund të duket që ok, nuk është uh, i mungon përvoja njëra tjetra, por ama duket që ka një karakter fantastik. Nga ana karakteriale, nëse do thoni për profilin e personalitetit, Profili i personalitetit është është diçka që ne i vlerësojmë dhe i mirëpresim të gjitha natyrat e, e njerëzve për sa kohë mund të shkojnë në linjë me vlerat dhe parimet e institucionit tonë. Por natyrisht kjo ka të bëjë shumë edhe me vendin e punës për të cilin mm -hmm. personi aplikon. Në rast se ne për shembull na duhet një jurist apo një person me me e, njohuri IT-je specifike apo me një background të gjatë në një sektor të caktuar të bankës, një linjë biznesi apo në fushën e kredisë, natyrisht që prioritet merr ë uh, kompetenca. Kompetenca edhe aftësia për për të zhvilluar më tej kompetencën e tij. Por në rast se ky kombinim, domethënë ky krah është mjaftueshëm i zhvilluar, por Ka deficienca të larta tek pjesa e komunikimit apo nuk nuk jep nuk të bën të ndihesh konfident lidhur me integritetin apo mm -hmm. konfidencialitetin mm -hmm. apo mhm. aftësitë e komunikimit dhe bashkëpunimit. Sepse janë janë thelbi i gjësë, po. Ah, sepse bashkëpunimi është një parametër tjetër shumë i rëndësishëm aftësia bashkëpunuese që ne vëmë. Imagjino për shembull dikush që mund të jetë shumë i mirë, ëh, uh, por karakter shumë i vështirë që fillon krijon uh, situata atë. Ok, kjo do ishte. Prandaj dëgjojeni, dëgjojeni në momentin se kjo është kjo është për ju. Unë dua të të falenderoj shumë uh, për këtë ndërhyrje uh, që na ndihmon Iris Bajmi, miq të dashur, drejtore e Departamentit të Burimeve Njerëzore uh, në Tirana Bank. Nëse nëse mund të të pyes uh, dhe nëse e ke këtë shifër, nëse nëse jo s'ka problem. Por uh, të rinj të që po themi nën moshën 30 vjeç, sa përqind të forcës të punës, ose të stafit. Sa përqind të po, stafit? Po, në numra të rreth 40%. 40% e tyre janë të rinj. Mm. Okej, numër i shëndetshëm, po, shumë mirë. Mirë, unë falenderoj shumë që ishe sot me ne, ë për të folur për këtë. Tirana Bank në 53 degë të ndryshme, më the, në të gjithë qytetet e Shqipërisë. Po, Praktikisht, kështu që njerëzit mund të gjejnë atje ë një bankë të shëndoshë edhe një staf të ri mes të tjerash e të kualifikuar falë edhe punës tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit juve. Miq të dashur, kthehemi pas pak në orën e punës me më shumë Iris Bajë nga Tirana Bank. Ora është 9:17. Dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Bom bom bom bom bom. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Kishim uh, drejtoren e Departamentit të Burimeve Njerëzore uh, para pak këtu. Vijojmë me drejtorët uh, në klubin e mëngjesit. Është Genci Kojdheli, drejtor i Shërbimit Kombëtar të Punës në orën e punës që ne zhvillojmë çdo të premte nga ora 9 deri në orën 10 këtu për uh, ndihmuar me informacion, me gjëra që mund të ndihmojnë dhe promovojnë të rinj në punë të ndryshme. Genci mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Hera e parë për studion e re. Jo, e hera e parë do të thosha. Studion e re. Jo, fjala e duhur mund të kishte qenë mirë se u riktheve në në studion tonë, por këtë radhë në orën e punës edhe këtë radhë në kuadër të një detyre që ti tani më e mban. Uh, Pranë Ministrisë së uh, Mirëqenies Sociale është edhe edhe ky departament, ky shërbim kombëtar i punës që uh, unë uh, shoh se kemi edhe ca foto për ta ilustruar. Ishte dhe është. Mund t'i tregoj këto ishte dhe është për ekranin? Sigurisht. Okej. Okay. Ishte, kush kjo? Më fal, kush kjo? Është zyra aktuale në Berat. Ëh, mm. uh, ajo që kemi ndjekur si praktikë në këto 11 muajt e fundit është që kemi marrë hapësira uh, të gatshme shtetërore. të papërdorura mm -hmm. dhe i kemi kthyer në zyra pune me kontribut nga bizneset. Pra nuk kemi shpenzuar para nga buxheti i shtetit, sepse tilla nuk gjendeshin për momentin. E kuptoj. E di që e di që që ka qenë çikë e vështirë, se kjo është situatë kjo këtë term unë e dëgjoj jo vetëm prej teje, por e kam dëgjuar më parë, me thënë të drejtën, edhe nga nga drejtues të rinj të institucioneve të tjera që kanë gjetur një gropë të madhe nga ana financiare të paktën. Por ka, ka ndodhur ty kjo? Si, domethënë, ka ndodhur balancimi i bilancave të organ, të institucionit ka qenë një nga detyrat më të vështira me thënë të drejtën. Mm. Por kur erdhi puna për rikonstruktimin e zyrave ose bërjen e zyrave të reja, si ajo që porsa pamë zyrat e Tiranës, ëm um, ajo që ndodhi është që shkuam tek bizneset, banka, kompani telefonike, kompani të mëdha ndërtimi dhe nuk u kërkuan para për evente uh, bombastike, mm. koncerte dhe ahengje, u kërkuan para për zyrën e punës. Mm -hmm. uh, ne kemi së bashku me partnerët tanë ndërkombëtar kemi pilotuar një model tri të shërbimit, i cili referohet më shumë modelit gjerman dhe anglez, të mënyrës se si procesohet një individ i cili kërkon punë, si intervistohet, si referohet për një kurs formimi, si referohet për një uh, intervistë, si të shkruajë një CV. Pra kemi një proces të tërë me tre shkallë, uh, dhe që, që ky proces të funksionojë, duhet të jetë një zyrë e re, duhet të ketë edhe një pamje të re, ta mirëpresë qytetarin qysh në momentin kur futet. Është është ajo teoria, ne kemi biseduar bashkë ndoshta në në kushte të tjera. Teoria e xhamave të thyer për shembull. Një ndërtesë që është e, e pamirëmbajtur, ë uh, që është e qelbur, uh, që në që në sy. Nuk, nuk të nuk të fton që të shkosh të gjesh punë atje se, se në një në një në një zyrë që duket po shikoj njërin me ca kablo për tokë atje që uh, unë nuk do të nuk do doja të të, të, të qëndroj një minutë në një vend në një vend që duket ashtu. Dhe është një zyrë tipike Siç duken këto institucionet, zyrat shtetërore ku ndonjëherë njeriu shkon për të marrë një certifikatë apo ku di unë një gjë, por që me thënë të drejtën sikur ta shpif. Ëm uh, gjithsesi, ky model, më trego pak për këtë model, për të rinjtë e shumtë që na dëgjojnë dhe që duan të i japin vetes një shans më të mirë për punë. Ë uh, ky modeli gjerman që ti përmende. Dhe jo vetëm gjerman, edhe përmende anglez është një kombinim i të dyve. Okej, okay, shkëlqyeshëm. Atëherë çfarë përmban? Le të le të shkojmë pak tek hapat një nga një. Uh, ajo që ju ofroni, atë që modeli uh, përmban dhe ajo që i riu do të duhej që të mësonte dhe të të aplikonte. Ë uh, së pari ne po tentojmë uh, shumë që të rrisim prezencën e shërbimit kombëtar të punësimit si një aktor uh, themelor në tregun e punës. Ne jemi thjesht një nga aktorët, ka ndërkaq një dorë të mirë kompanish private që bëjnë ndërmjetësim për punë. siç ndodh kudo në botë. Po sigurisht. Ë uh, dhe prezenca e shërbimit kombëtar ka qenë thuajse nul në të shkuarën, pra njerëzit zyrat e punës i përdornin vetëm për të marrë uh, dokumenta burokratike, mm -hmm. administrative, po jo për të ndërmjetësuar punë. Mm -hmm. Në strukturat tona bashkëngjitur janë edhe qendrat e formimit profesional në gjithë Shqipërinë, që ofrojnë kurse të ndryshme formimi, dhe kur ne shohim që punëkërkuesi ka mangësi në CV-në e vet, që nuk e bëjnë të përshtatshëm për tregun e punës, përpiqemi që ta referojmë në një nga këto qendra të formimit profesional për t'i dhënë një kurs anglishte, një kurs kompjuteri, një aftësi në sekretari, në menaxhim biznesi mm -hmm. apo ku di unë, diçka që mund t'i përshtatet edhe profilit dhe uh, aftësisë që ka individi në fjalë. Le të themi për shembull që dikush vjen atje, por që ka probleme nuk njeh Word-in dhe Excel-in. Referohet në një nga qendrat e formimit profesional, nëse është punkërkues i regjistruar në zyrën e punës i papunë, kursi është falas, mm -hmm. me një urdhër të ministrit të Mirëqenies Sociale, qysh nga janari i këtij viti, të gjitha kurset janë falas. Ë për punkërkuesit e, e regjistruar si të papunë, Dhe çdo kurs formimi është garantohet nga qeveria. Mm -hmm. Kemi pasur një rritje me gati 200% të njerëzve që shkojnë në tilla kurse për sa kohë janë falas. Mm -hmm. Dhe në momentin që personi kryen kursin, është më e lehtë për ne që të ndërmjetësojmë me një kompani për ta marrë këtë person në punë. Bëhet më, domethënë aftësohet në një farë mënyrë. Aftësohet në një farë mënyrë. Mm. Për ndryshe, ne kemi një uh, hapsirë brënda zyrave të reja, ku kemi uh, intervistime në nivel privat, pra një nga uh, specialistët tanë, komunikon direkt me personin për të parë ku mund të përshtatet ai në tregun e punës, çfarë sepse nganjëherë njerëzit kanë pritshmëri jo realiste për aftësitë që kanë, për punën që mund të bëjnë apo për rrogën që do marrin. Më jep një shembull të kësaj, për shembull, vjen dikush dhe do Se të gjithë duan drejtor, po është ajo, po jo, ndoshta e kam thënë shumë po. shpesh në komunikimet e mia së fundmi ka pas një ëm um, Një studim të bërë, një anketim të bërë nga Banka Gjermane për Zhvillim, KFW, gjatë këtij viti me studentët shqiptarë, ku ishin pyetur për pritshmëritë që kishin për rrogën dhe shpejtësinë brenda së cilës do të gjenin punë mm -hmm. pas laureimit, pas mm -hmm. uh, diplomimit. diplomimit. Dhe në të dyja rastet, uh, Pritshmëritë ishin jo realiste. Pra, të rinjtë mendonin që do të merrnin rroga diku nga 400 deri në 700 euro, që është jo realiste për ekonominë shqiptare, mm -hmm. dhe do të gjenin punë nga 3 deri në 6 muaj pas diplomimit, që është po prap jo realiste. Kur flasim për të qenurit në punë në profil, mm -hmm. Kështu që ne përpiqemi që t'i kanalizojmë këta njerëz edhe në punë, jo domosdoshmërisht në profilin të cilin ata kërkojnë. Sigurisht sfida jonë më e madhe për momentin ngelet papunësia rinore. ë uh, dhe kjo nuk është një sfidë vetëm shqiptare, është një sfidë tanimë europiane. Uh, komshinjtë tanë në Itali janë diku ke 50% i papunësisë rinore, pra 50% e të rinjve janë pa punë, Spanja ka kaluar 50%, po i afrohet 60%. Franca ka një problem të tillë shumë të madh. ë uh, dhe ka një tentativë nga nga qeveria shqiptare Tanimë të përkthyer dhe një në një strategji kombëtare për punësim dhe zhvillim, që ne të fokusohemi pak më tepër tek arsimi dhe formimi profesional. Kjo që është një gjë që ka munguar këtu, që është një gjë që ë uh, ne kemi folur, kemi folur me Edën më parë, ka disa disa organizata që merren me me arsim profesional, ë uh, modeli gjerman ndoshta Është më mirë për t'u përmendur. Po vjen si jo vetëm këtu në Shqipëri, në fokus. Po kam dëgjuar biseda që bëhen edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku modeli i universitetit klasik amerikan, të cilin unë e kam ndjekur vetë, më ka pëlqyer, me thënë mhm. drejtën, po vjen në dyshim, po vjen në dyshim për shkak se ka kosto shumë të mëdha për studentin vetë në fund saj dhe një arsim profesional, por problemi në Amerikë është i ngjashëm me atë në Shqipëri. Ndryshe nga Gjermania, ku dikush që punon për BMW apo Benz, që është një një mekanik i certifikuar, është një status social i pëlqyer dhe i nderuar, Këtu mekaniku shihet si si dështim. Ë uh, thotë po, përfundoi çuni poshtë makinës, domethënë u bë mekanik, duart me vaj gjithë ditën. Edhe edhe edhe kjo të paktën për amerikanët ishte pjesë e problemit. Qoftë se nuk luftojmë me mentalitetin që ti je mekanik, ti je të kesh një profesion, një zanat, nuk është aspak turp përkundrazi. Nder, që këtu fillon dhe pastaj dhe pastaj do të ishte ndoshta më lehtë për të rinjtë që ta përqafonin idenë që të shkonin në atë rrugë. Unë besoj që debati i ndryshimit mentalitetit duhet nis nga e kundërta. Përtej është apo nuk është nder të jesh mekanik, se ndoshta nuk është nder, ndoshta aspirata e çdo familje do donte të ishte doktor, doktor, kirurg, kirurg i famshëm, neurokirurg, më fal, kirurg nëse mundet, po qoftë edhe një avokat i suksesshëm, mm -hmm. një shkencëtar politik i mirënjohur. Pse jo? Aspirata do të limiti është qielli, por ama ana tjetër mungojnë qoftë edhe mekanizmat e vendosur në në mënyrë institucionale që të fillojnë të bëjnë edhe një profilizim të aftësisë që ka fëmija apo adoleshenti, që në fund të shkollës nëntëvjeçare apo gjatë shkollës mesme, për të parë realisht një njeri që shkon në universitet do performoj, do i marr mbrapa ato para që ka investuar gjatë shkollimit vet. Ne jemi duke bërë në gjën gjatë këtij viti dhe përfundojmë në shkurt dhe mars të vitit që vjen një anketim të nevojave dhe aftësive. po pyesim bizneset se, se çfarë kanë nevojë mhm, ata. Mm -hmm, mm -hmm. Sepse është e kotë që të formojmë një klasë ë uh, një një një armatë njerëzish të mirë kualifikuar në fusha të caktuara, por që nuk por të cilat nuk nuk përkthehen në vende po. pune. Një student më ngriti këtë si çështje. Thoshte në Gjermani për shembull, sigurisht Gjermania e marrim kot si term. Si ideal. Referimi po ndoshta ideale, uh, ka për shembull del del shteti me të dhëna, me të dhëna që thonë për shembull që duhen Më shumë stomatologë në 5 vjetët që vijnë duhen stomatologë na thoshte studenti që ishte në studio të premten e kaluar. Ë, uh, kështu që e dinë ata që po stomatologjia, e e dëgjoj që kjo është kjo është kjo është ideja pra. Problem për, përsëri ka edhe këtu një problem që ë uh, dhe ky është një problem pak a shumë europian. Në shumicën e vendeve europiane studentët tentojnë të studiojnë uh, disiplina të lehta parimisht. Është shumë herë më lehtë të bëhesh shkencëtar politik se sa të bëhesh stomatolog apo të bëhesh jurist se sa të bëhesh neurokirurg. Mm -hmm. Jo më kot neurokirurgu është profesioni më i paguar në në Amerikë tash 4 vjet, mm -hmm. apo mhm. dhe në Itali apo në mm -hmm. Francë, ëh. Po e njëjta gjë ndodh për ato që quhen disiplinat STEM, ëh, shkenca, teknika, inxhinieria dhe matematika. Mm të garantojmë në 90 për qind të rasteve një punë në profilin tënd. Gjithë jetën. Sigurisht është vështirë dalësh inxhinier uh, nuklear mm. apo ku di unë matematicien i aplikuar për shkencat kibernetike. Por ama këto janë disiplina që teksa kërkojnë angazhim, të garantojnë dhe punë. Uh, Kështu që ne kemi kuptuar që për nivelin që ka ekonomia shqiptare, por edhe uh, sistemi universitar shqiptar, jemi akoma shumë larg të pasurit një armatë të madhe njerëzish tek këto disiplina që kërkojnë universitete shumë të të avancuara me me financime po, shumë të forta. Shqipëria ka shumë për të ofruar në terma të Po flasim se ok, mund të jesh një një fizicien bërthamor shumë i mirë, po Çfarë do bësh? Jo, në fakt të dhënat tregojnë që në në në disiplinat e ose më mirë në profilin e kërkimit dhe zhvillimit në R&D, universitetet shqiptare janë vend të fundit në rajon mm -hmm. dhe sigurisht dhe në Europë. Mm -hmm. Shpenzojmë shumë më pak për kërkim dhe për për zhvillim të produkteve të reja, të inovacioneve, Pra, nuk mund të themi që mungon talenti në Shqipëri, po, pra, por, ama, por ama është vështirë ta shprehësh, ta shpalosësh këtë talent. Po. Andaj ne mendojmë që një fokus shumë i madh i duhet vendosur arsimit dhe formimit profesional, ku ne do e kemi më të lehtë, qoftë edhe nga ana e kohës që që do harxhojë një i ri për t'u bërë një teknik i mesëm shumë i mirë. Dhe kjo eventualisht do sillte edhe investime, Ne mund të kthehemi në, le të themi, një mini Kinë apo një mini Indi për Ballkanin tonë, ku kostot e krahut të punës janë të vogla për Shqipërinë akoma, krahasimisht me rajonin, dhe nëse kemi dhe një një një shpurë njerëzish të mirëkualifikuar, do sillte investitorë, të cilët do do prodhonin një pjesë të makinës së tyre apo një pjesë të kompjuterit të tyre apo telefonit të tyre të smartphone në në në ambientin shqiptar, kjo do sillte automatikisht punësim dhe para. Kështu që ky është një plan i madh deri diku afatmesëm dhe afatgjatë i qeverisë, ndërkaq sa ne si shërbim kombëtar i punësimit vazhdojmë të kemi disa iniciativa të cilat nxisin punësimin e të rinjve. Ëm vitin e kaluar patëm një rritje me një trefishim të fondit të nxitjes së punësimit, Që do të thotë çfarë, si shpenzohet ky fond? Fondi i nxitjes praktikisht është një grant që ne japim çdo kompanie e cila aplikon për të punësuar uh, një numër pra, të caktuar. Pra një lloj subvencioni, me thënë. Subvencioni. Për për të marrë të rinj në punë, kompanitë nxiten duke duke pra si thua ju paguani një pjesë të vogël të rrogës. Jo, jo, jo, paguajmë katër rroga bazë mm. vjetore plus sigurimet ah, okay. shoqërore për një vit. Kështu që jo pak, një pjesë, një po, të, po. domethënë në një të një të katërtën një të katërtën gati. Po. Sigurimi shoqëror dhe shëndetësor për një vit plus katër rroga bazë dhe kompania duhet ta mbajë një të tretën duhet të themi, katër rroga në vit po. Duhet ta mbajë të riun për një periudhë të caktuar kohore në punë, minimalisht një vit dhe pastaj 6 muaj mhm. mbas mm -hmm. mbarimit të programit. Si duket përgjigjja e kompanive ka interes për këtë? Për kompanitë ka interes, ë uh, sigurisht Profili i kompanive nuk është eksaktësisht ai që duam, po mhm. punojmë për këtë për ta për ta zgjeruar gamën e kompanive të cilat, për shembull, paraardhësja ime në në, në emision, një bankë nuk do ishte e interesuar të merrte një uh, menaxher risku thjesht sepse neve i sponsorizojmë katër rroga. Sigurisht, humbja që ka banka shumë më e madhe nëse merr një njeri të pakualifikuar. Mm -hmm. A, ajo që ne tentojmë të bëjmë është të gjejmë njerëz që kanë qenë për një periudhë goxha të gjatë në në lista tona të papunësisë dhe subvencionojmë pikërisht këta njerëz që të dalin nga lista, të futen në një kompani, të marrin aftësim, po të shikosh ato fotot për shembull. Po, kemi një vajzë për shembull këtu që Jo, kjo uh, nuk ka përfituar nga programi i nxitjes, këta djem. Këta, këta djem këtu. Këta djem këtu janë të punësuar në një kompani e cila merret me prodhimin e dhe nënproduktet e qumështit. Mm -hmm. Ku ndodhet kjo? Në Tiranë. Okay. Dhe në Tiranë dhe në Berat. Dhe kompania ka aplikuar dhe ka marrë një dorë të mirë të rinjsh, të cilët janë punojnë nga niveli i shoferit, shpërndarësit, përpunuesit të qumshtit, mm. djathit, kosit e me radhë. Dhe, dhe si thua një të tretën e kostove për vitin e parë. Ia kemi mbuluar ne për këta njerëz. Me shumë gjasa vitin që vjen të gjithë këta individë do të do të vazhdojnë të ngelen në punë sepse janë kualifikuar mjaftueshëm. Dhe kanë një vit përvojë, kështu që i duhen po. kompanisë, kanë mësuar procesin, Kjo është gjë shumë e mirë. Dhe ne patëm sivjet rreth 3300 përfitues nga ky program në gjithë Shqipërinë. Ndërsa për vitin që vjen, paçka se buxheti vazhdon të ngelet me ulje në shumicën e, e indikatorëve, qeveria ne na ka besuar dhe na e ka çuar buxhetin në 4.5 milion dollarë nga 3 nga 2.7 që ishte gati një dyfishim. ë dhe besoj që programet do vazhdojnë të jenë po aq efektive. E kuptoj. Ë nga nga Të dhënat që ju keni në lidhje me punët që të rinjtë kërkojnë, ë cilat janë punët që, domethënë se është vënë re diçka juridik me shumicë. Ekonomik. Ekonomiku ka qenë ai që ka punësuar më shumë, po, sistemi bankar është i mbushur me me vajza dhe djem që kanë mbaruar mm -hmm. ekonomi, financë, pra këto shkencat ekonomike si thua. Po uh, juridiku, shkencat politike, këto këto kanë dështuar le të themi në, në deri në një farë niveli uh, këtu tek ne sepse sepse sa avokatër mund të ketë sa avokatër mund të ketë një vend me me me 3 milion banorë. Ë uh, ajo përtej faktit që avokati është një profesion i lirë dhe është i vetëpunësuar. Pra mm. ti si avokat nuk pret që të punësohesh, po, po do jesh aktiv vetë po, në punë. Ka disa juristë në shtet, por nuk është se ke një ndërmarrje plot me jurista, për shkak të 3 po, jurista. duke lënë mënjanë shtetin si punësues, pra aspirata jonë, paçka se ne jemi qeveri e majtë, aspirata jonë është që shteti sa të vijë të punësojë më pak njerëz dhe jo më shumë njerëz. Kjo jo vetëm për shkak të mirëmenaxhimit dhe uljes së kostove, po edhe për të për t'i dhënë favorizim atij që realisht duhet të punësojë më shumë njerëz, që është sektori privat. Ë, ndërkaq sektori privat në Shqipëri është tipologjia e kompanisë mesatare shqiptare është një kompani e mesme dhe e vogël. Pra nga 1 deri në 10 punonjës maksimum. Po, kompani e vogël. Shumica dedikuar në shërbim dhe prodhime dhe një kompani e tillë nuk e ka luksin që të ketë financierin e saj, juristin e saj, për merr një person që vjen e komunikimit të saj, ëh, po. pra outsource. Të, jo vetëm outsource, po dhe edhe në terma volum pune nuk ka nevojë një kompani për një jurist që të jetë aty full time. Full time. Mm -hmm. Ai mund merr me vetrata, për shembull, juristi i kompanisë që bën vetrata do ishte një absurd. Do, ka një herë në vit punë, nëse ka. Po. E kuptoj. Kështu që uh, ky është një problem dhe është një problem i cili është i trashëguar. Po pra, pse pse ndodhi kjo, Genci? Nëse nëse ti ke një ide të asaj, pse pse ndodhi ky ky kjo turrje drejt këtyre diplomave Shpesh të paguara dhe të pamësuara. Kjo është një tjetër pastaj një dukuri truhejse. Domethënë, ti shkon dhe blen një diplom, thjesht ta kesh, je jurist me letra, por ti jurist nuk je. Ose je, ku di unë, tjetër gjë me letra, aq më keq neurokirurg me letra. Po, unë besoj, ne të dy e dimë edhe nga eksperiencat personale, duke qenë se të dy kemi dhënë mësim, qoftë edhe në një universitet, po. që ka studentë shumë të mirë, të cilët angazhohen uh, meqë ra fjala te Universiteti Marin Barleti, regjistrimi vazhdon deri në datën 24 nëntor për masterin. Ëh, dhe sigurisht që ka studentë të cilët angazhohen uh, realisht për të mësuar dhe për të rritur aftësinë e tyre profesionale, ashtu siç ka edhe shumë të tjerë të cilët thjesht vinë që të marrin një karton ta kenë në shtëpi Një shprehje shumë të bukur dëgjova nga dikush që tha ca njerëz të shkonin në shkollë edhe për t'u martuar, se është më lehtë të martohesh kur ke shkollë të lartë. Patjetër, studimet tregojnë. Po, studimet tregojnë që. Por në të vërtetë unë besoj që një problem ka qenë trashëgimia mendore e komunizmit. Për ne studimet e larta ka qenë tabu, mm. shumë pak të zgjedhur. Mm. kishin mundësinë të ndiqnin të tilla studime dhe status social ishte dhe status dhe social dhe që të bëheshe me shkollë të lartë ishte tamam një një aspiratë reale e çdo familjeje shqiptare. Në momentin që tregu u liberalizua, njerëzit nxituan të merrnin diploma të cilat realisht nuk u nuk u nuk u vlenin. Jo vetëm se nuk mësonin, por edhe nëse mësonin, një diplomë për marrëdhënie ndërkombëtare është vështirë të të përkthehet në ë në para. Ishte një shprehje shumë e bukur tek The Economist kur fliste për tregun amerikan të studimeve. dhe thoshte që dhe Amerika ka pak a shumë të njëjtin problem si puna jonë, është bërë një armatë e madhe njerëzish që janë te shkencat te artet liberale, po. artet liberale. Që unë kam merak, mos i shaj të lutem, jo, na duhen, na duhen edhe ata. Dhe shprehja thoshte eksaktësisht gjithë butona. Tam janë disiplinat të cilat të mbushin shpirtin dhe mendjen, po jo domosdoshmërisht portofolin. Po, është vërtet. Dhe në fakt është vështirë ta përkthesh në para njohurinë tënde për librat e Kunderës, fjala. Jam jam dakord se njeriu s'rron vetëm me bukë. Është vërtet po gjermanët mund të thoshin të kundërtën. Po gjermanët han mish dhe patate. Po, um, okay, shumë mirë. Domethënë është ekziston ky problem, por tani më ekziston edhe një më pëlqen që ka ka këto aftësime, këto kurse të aftësimit, domethënë që ka njerëz që rrinë dhe punojnë dhe mendojnë për këto. për të ndihmuar sado pak që të jetë e mundur e dimë shteti nuk mund t'i punësojë të gjithë, por që të ketë një një qasje serioze ndaj ë uh, ndihmesës orientimit të të rinjve që të mos harxojnë kohën e kot uh, kohën e vet kot apo mos harxojnë paratë e prindërve më kot në në diploma apo në gjëra që nuk do t'u vlejnë në jetë. Ne jemi duke vendosur theksin dhe tek arsimi profesional, qysh në në shkollë të mesme. Pra, në vend që të ndjekin një uh, shkollë të mesme liberale siç kolegj i përgjithshëm, ë të fokusohen në arsim profesional i cili të garanton në të nesërmen një punë le të themi uh, në industrinë e ndërtimit, hoteleri turizmit, uh, IT informatikës etj. Kemi disa investitorë seriozë të cilët janë afruar sot tregut shqiptar dhe ankesa kryesore që kanë është që nuk kanë krah pune të kualifikuar. Krah pune të kualifikuar tek të tilla disiplina. Do vijë TAP-i për shembull. Do vijë po. TAP-i, do kalojë TAP-i mes për mes Shqipërisë do duhen ma merr mendja të. Saldatorë me qindra. Inxhinierë, edhe njerëz të tjerë që që e dinë këtë, kështu që shumë do të vinë nga jashtë në qoftë se nuk do të kemi ne mundësinë që të ofrojmë krah pune të kualifikuar. Është duke ndodhur teksa flasim, disa mm. projekte shumë të mëdha zhvillimore në vend, të, të, të cilat bëhen nga kompani të huaja, vuajnë gjetjen e personave të kualifikuar në të nivelit teknik, ë, manovratorë makinerish të mëdha, inxhinierë të profilizuar, se inxhinieria është shumë e gjerë. Mhm. Ëm mm -hmm. uh, TAP-i për shembull ka për të kërkuar një shkulm shumë të madh uh, saldatorësh të mm -hmm. kualifikuar. Mm -hmm. Të kualifikuar sipas profileve të caktuara, tuba presioni të lartë, vaj, gaz etj. Sigurisht. Të gjitha këto kërkojnë uh, njohuri që shqiptari mesatar nuk i ka. sepse ka preferuar të ndjekë këto studimet e lehta, mm -hmm. le të themi me me atë me ato kursimet e babit dhe të mamit. E kuptoj, ka, ka ndodhur një praktikë, por edhe jo për faj të, të të rinjve në fakt, sepse kjo është çfarë u është ofruar, pompuar edhe e vërtetë, e vërtetë. edhe domethënë trushpëlarja ka qenë uh, gjithmonë aty. Se njeriu në fund të fundit është është viktimë e shoqërisë, sistemit që e rrethon edhe asaj që që ne e dimë që ndodh. Unë dua të të falenderoj shumë që ishe Këtu me ne sot, Genci Kojdheli, miq të dashur, drejtor i Shërbimit Kombëtar të Punës, pranë Ministrisë së Mirëqenies dhe Shërbimit Social, e thashë mirë? Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Dhe Rinisë, se është Ministria me emrin më të gjatë, Ministria me emrin më të gjatë. Gjithsesi, edhe miq të programit tonë, jeni në orën e punës këtu në Club FM në 104, do të shkëputemi fare pak, do të rikthehemi prapë me ca Vox Pop-e që jeri ka marrë rrugës jeri, ka dalë dje për të pyetur të rinjtë se çfarë punësh kërkojnë dhe do të dëgjoni mbas pak e të shihni Të gjithë ne kemi ëndrra për të ardhmen tonë. Duam një punë të mirë, një pagë të mirë. Por sipas psikologëve, kriteri i vetëm dhe kryesor për zgjedhjen e profesionit tonë nuk duhet të jetë paga e mirë, sepse të bësh punën që ti do është një nga bekimet më të mëdha që mund të kesh në jetë. Unë sot do të pyes të rinjtë se cila është puna që ata ëndërrojnë për veten e tyre nëse janë në punë, a bëjnë punën që duan apo jo. I ndjekim. Puna e ëndrrave të mia është një punë që akoma s'e kam gjetur se kush është, po do ta gjej. Të rinjtë duhet të shtrohen e të punojnë pa pretendime. Pastaj vetëm duke duke qenë në punë kanë mundësi të prezantohen dhe dhe të ngjisin shkallët. Unë kam profesionin që kam dashur, jam mjeke, kështu që ndihem e realizuar. Po doja të kisha një punë unë si shoqet. Çfarë pune do doja të kisha? Po çfarë punë? Çfarë lloj pune të jetë? punë të lehtë. Për programim sepse dhe atë degë kemi për informatikë ose për IT ose nuk e di ça se s'e kemi vendosur ose shikojmë domethënë ça mundësi mund të dalin të mbarojmë domethënë të trevjeçarin pastaj varet e specializimi masterit Programuese webi përderisa jemi për informatikë Inxhiniere, punoj si inxhiniere ashtu siç kam dhe shkollën Të kem një biznes, domethënë një fabrikë çokollate Unë e kam përzgjedhur punën në bazë të aftësive që kam. Unë jam një ekonomist, jap mësim te shkolla ekonomike e mesme këtu në Tiranë, prej 7 vjetësh. Teknikë transmetimi, lidhje direkteve. Këtë keni dashur gjithmonë? Me këtë zanat jam marrë që në fillim dhe me këtë jam praktikuar momentalisht. Bëj punën që kam dashur gjithmonë. Dhe cila është kjo punë? Unë kam punu në hoteleri turizëm, i kam bo të gjitha llojet e punëve. Në fund fare kam qenë në hotel Sheraton për një njëmbëdhjetë vjet. Të jem psikologe. Po, derisa kam zgjedh ekonomikun, ekonomik. Parukier. Pesëdhjetë e një vjet që punoj tipograf, shtyp shkronjë. Dhe kjo është ajo që keni dashur që kur ishit i ri? Po, që kur kam hyrë katërmbëdhjetë vjeç, kjo është puna më e bukur që kam bo, edhe e dëshiroj punën. Që kam dashur gjithmonë. Dhe cila është kjo punë? Mjeke. Puna e ëndrrave, tashi se se s'e kemi menduar shumë ça pune, po s'e dimë, ja, nuk e dim. Gjithmonë duhet të synojnë të bëjnë atë që kanë dëshirë, që kanë qejf dhe ku gjenden rehat dhe mirë, por jo gjithmonë jeta ta ofron, domethënë, apo mundësitë ofrojnë atë të bësh atë që do, por gjithsesi të mundohen ta pëlqejnë, ta duan atë që kanë. Telemarketing. është puna që keni dëshiruar gjithmonë, kjo që po bëni? Jo, jo, jo, normal njeriu nuk Bën atë punë që dëshiron, por mundohet me bë atë punë që mundet me bë. Nëse mund ta di, cila është puna që ti ke dashur të bëje? Të jem qytetar i mirë i këtij vendi. Instancën më të lartë, kryetar bashkie. Okej, kryetar bashkie, e po dëgjon, vetëm një për çdo qytet është kryetar bashkie, s'mund të kesh shumë. Faleminderit Jeri, shërbimi shumë i mirë. Faleminderit. Pjesa e orës së punës këtu në klubin e mëngjesit miq të dashur çdo të premte nga ora 9 deri në 10 dhe ne i dedikohemi punësimit të të, të rinjve. Me informacion, me intervista, me të dhëna e statistika, Jeri do na përgatisë një tjetër material për javën tjetër. Që ka të bëjë me statistikat, por mhm. eh, më pëlqeu shumë edhe mendimet që qytetarët kanë dhënë për atë. Duket sikur të rinjtë, ti po thoshe. Janë të paqartë. Janë të paqartë. Po. Ata me moshë disi më të qartë në atë që duan të bëjnë, një punë, një punë të lehtë, një punë ça të jetë. Mm. E kupton, nuk jam i sigurt se çfarë, por Nuk, jo, më bëri përshtypje që nuk kishin një objektiv të caktuar, se njeriu mm. kur ka një objektiv, ecën drejt asaj rruge për ta arritur. Okej. Më shumë muzikë tani për ta mbyllur miq të dashur. Çka ke zgjedhur Altin? Mund zgjedhësh uh, lirisht. Ne do ta përfundojmë këtu për uh, këtë javë. Do të ritakohemi të hënën këtu në klubin e mëngjesit me Blendin, Erin, Altinin, Oltën dhe Lorin si çdo herë tjetër. Tani është 9:56 minuta dhe nga sa shoh do të vi Keep the Faith nga Bon Jovi për ta mbyllur. Uh, Lori është shumë i kënaqur për këtë, gjithashtu dhe unë. Çuna nga 1992 albumi me të njëjtin titull Keep the Faith.